ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampo sa natatanging produksyon pang radyo ng Sentrong Kultura ng Pilipinas. Discard! Ikalawang Akla. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniket. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 2 hanggang alas 3 sa hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Alas dos ng hapon. RH! Rapido, rapido, rapido, hataw, balita, balita! Flash Report! Flash Report! Tatlo pong uh, Pilipino ang nasugatan habang dalawang bangka ang nasira dahil sa pangbobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon kay Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa dalawampung bangkang pangisda ang binomba ng water cannon, hinarang at pinutulan ng angkla ng mga barko at maliliit na sasakyang pandagat ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Nagbigay na agar ang tulong ang Philippine Coast Guard sa mga mangingis ng Pilipino na hinaras ng mga barko ng China. Flash Report! Flash Report! Samantala sa iba pang balita, nagsimula na ang Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Layo ng BICAM na pag-isahin ang bersyon ng Kamara at Senado, detalyadong line-by-line at side-by-side side ng pagsusuri ng General Appropriations Bill. Kabilang sa mga present na senador, sina Senate Finance Committee Chairperson, Senator Win Gatchalian, Senators Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Amy Marcos at Bongo. Absent naman sina Senator Bato de la Rosa, Mark Villar, Pia Cayetano, JV Ejercito at Camille Villar. Samantala, sa oras na ito nagsumite rin ng courtesy resignation si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo bilang House Contingent ng Kama o House Contingent sa BICAM. RH Rapido, rapido, rapido, hataw, balita, balita! At yan po ang malalaking oras sa, o malalaking balita para sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa DZRH para sa iba pang malalaking balita at update sa nagaganap ngayon na Bicameral Conference Committee. Susunod na ang programang Agri Asenso. Ito po si Yuel Reyes. Oras natin 3.05 ng tanghal o ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. RH! Champion Detergent. Tapat po sa inyo. RH! Champion Detergent. Tapat po sa inyo. RH! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako, Bilib. RH! Number 1 Pare, may dalawang linggo ko nang hindi nakikita si Katotoy ah. Nagbakasyon ba yun? Hindi pare, ang totoo niyan eh nagkasakit daw. Ano raw ang dahilan? Sabi raw ng doktor, eh sakit sa baga dahil sa madalas na pagkakalanghap niya ng kemikal na ini-spray natin sa ating pananim. Totoo ba yan? Ibig sabihin, pwede ring manganib ang kalusugan natin katulad ni Katotoy? Yan din ang iniisip ko pare. Kung may magagawa lang sana tayo. Sa totoo lang, malaki ang magagawa mo kaibigan dahil isinusulong ngayon ng Department of Agriculture ang organikong pagsasaka. Ito ang paggamit ng mga natural o walang kemikal na mga pamamaraan sa pagsasaka, paghahayupan at maging sa mga palaisdaan. Kaya hindi ka lang sigurado na masustansya ang iyong kinakain. Baka kaiwas ka pa sa pagkakasakit at mabait pa ito sa kalikasan. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. R-H. Oy, 3.06 ng hapon. Pabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Asenso tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Asenso. Yun, training na walang training fees para lamang po kayong naka-enroll sa College of Agriculture dito po sa Agri Asenso. Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta kayo? Si Ka Henry Uri po ito. Ang ating mga kasama ay medyo uh, busy at yung iba ay masama din ang pakiramdam. Kaya kahit tayo medyo uubo-ubo eh pipilitin din nating makapaglingkod po sa inyo. Ano ho, kumusta kayo? It's a uh, Saturday, agri-asenso po tayo at tayo magbibigay uh, na naman ng importanteng paksa sapagkat uh, ngayong Disyembre, patuloy nating itinatampok ang sustainableng pamamaraan ng pagsasaka at pangisdaan. Hindi lamang para sa food security ng bansa, kundi para rin sa matatag na hanap buhay ng ating mga magigiting na magbubukid at mangingisda. Kaya sa pagkakataong ito, bibigyan din natin ang isang makabagong paraan ng pag-aalaga ng hito. Yan, ako sarap niyan. At uh, hito na gumagamit ng natural na pakain, malinis na tubig at walang kemikal. Okay? Layon nitong makapaghatid po ng mas ligtas, mas masustansya at mas environmental friendly na isda para sa mga producers associations natin dyan sa Region 1. Ha? ay ang makakasama natin ay ang chairman ng Philippine Catfish Producer Association at general manager ng Diego's Integrated Farm sa Sual, Pangasinan. At talakayin natin ang sustainable hito farming. Pero bago po yan, narito muna ang ating recap ng last uh, Saturday episode. Napag-usapan po natin ang papel ng mga kooperatiba sa organic colored rice. Nakasama na natin, alala nyo, si Camario Alolosan, General Manager ng Don Bosco Multipurpose Cooperative sa North Cotabato. Naibahagi niya ang kanilang kooperatiba na naitatag at nai-register sa Cooperative Development Authority noong 2006. Ngayon ho, meron na siyang 150, uh, 144 members. May 125 organic rice producers, at sa kabuuan may 240 na hectares ang kanilang organikong palayan. At ito ay patuloy daw pong lumalaki at uh, lumalawak ang kanilang komunidad na nakatuon sa sustainable farming. Nagsimula ang kooperatiba dahil sa malasakit sa kalikasan at kalusugan na pinagtibay ng mahigit tatlong dekada ng pagsasanay sa organic rice at iba pang pananim mula sa maliit na trial plants hanggang sa naging lima hanggang sampung ektarya. Pagdating sa produksyon, ang kanilang kooperatiba po ay naglalaan ng training, technical assistance, monitoring at inspection sa processing. Sila rin ang namamahala sa marketing, sila ang nag-uugnay sa lokal at international na merkado kaya nakapag-export na sila sa Hong Kong, Dubai, US at Poland sa kanilang kooperatiba bago mabili ang palay dapat membro o officially listed muna ang mga magsasaka. May staff na nagbibigay ng tuloy-tuloy na field-based hot o hands-on training upang direktang makita ng mga magsasaka ang aktual na proseso at mabago ang kanilang mindset. Mahigpit din nilang binabantayan ang kalidad ng mga palay sa pamamagitan ng internal quality control system upang matiyak na organic talaga ang lahat ng pumapasok sa processing at walang halong hindi sumusunod sa pamantayan. Ipinakikilala din nila ang kanilang produkto tulad ng black rice red rice at brown rice kaya't maraming health benefits ang organic at uh, unpolished variety ng kanilang bigas. Sa kabuuan, tinampok ni Sir Mario na ang Don Bosco Multipurpose Cooperative ay nakatuon sa pagkakaisa at dedikasyon sa organic farming na nagbubukas ng mas malinis na produksyon, matatag na kabuhayan at mas malawak na oportunidad sa lokal at international na merkado para sa mga magsasaka. Yan ang atin ang pag-usapan last Saturday. Narito naman ang ating mga agribalita. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agribalita. Agribalita mula po sa DA at sa ATI. Ako na rin po muna maghahatid sa inyo nito. Matagumpay na nagtapos ang 150 ng mga kabataang magsasaka sa National Youth Internship Program on Org Organic Agriculture o YIPOA noong December 9, kabilang dito ang 85 out-of-school youth na nakapagtatag ng sariling organic agribusiness matapos ang 21 buwang pagsasanay. Ayon kay Secretary Laurel ng DA, mahalaga ang papel ng kabataan sa modernisasyon ng agrikultura. Patuloy namang pinalalakas ng GIPOA ang bagong henerasyon ng mga magsasakang handang magtaguyod ng sustainable at matatag na sektor. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapalawag ng benting bigas sa Maguindanao del Norte. Kumumpleto sa 82 provinces. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, ipalaw ang kanilang Facebook page sa DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa da.gov.ph. Mula sa ATI, matagumpay na sinagawa ang Phase 3. Phase 3 ng Agritech eh, Innovate kung saan limang universidad ang nagtagisan sa pagpresenta ng kanilang mga makabagong prototype. Kabilang sa mga lumahok ang St. Mary's University sa Bayumbong, Cavite State University sa Naik, Aklan State University at uh, University of Science and Southern uh, Philippines sa Cagayan de Oro Campus, uh, Mindanao State University sa Iligan, kung saan binabati natin ang lahat ng kalahok sa husay, talino at inobasyong kanilang ipinamalas. Ang programang ito ay naglalaing mahubog ang bagong henerasyon ng agri-innovators at higit pa ang mapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng makabago at efficienting farmer-centered na mga solusyong tutugon sa modernong panahon. Samantala, mga kaagri, alamin ang mga bagong teknolohiya sa pagsasaka sa bagong episode ng ATI Home o ATI at Home ngayong Disyembre. December 16, handog ng ATI Calabarzon, tatalakayin dito ng smart farming at uh, precision agriculture. O mga modernong pamamaraan gamit ang digital tools, sensors, data analytics at mobile apps para sa mas mapataas pang pag-aani, mabawasan ang gastos at gawing mas epesyente at sustainable ang production. Live din po itong mapapanood sa Facebook at YouTube kaya tutok na mga ka-agree. Abangan ang iba pang uh, pronouncement, announcement mula sa ATI. Follow kami sa Facebook, sa X sa Instagram at TikTok at ATI Interactive. Bisitahin ang website www.ati.gov.ph Yan ang ating agribalita. Babalik tayo 3.30 ng hapon. Number 1 Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Bell here. Teacher, you know my favorite part about the holidays? Sharing moments with Duncan. Hot choco with Mama's Noche Buena. Choco BTN for game night with cousins. And buckets of munchkins for family reunions. There's nothing like sharing holiday moments with Duncan. Ma, I'm home! At dala favorite mong pasalubong ng bayan. Duncan! it's Bel Mariano. There's nothing like a Dunkin' treat today. So, Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i Cat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay masalada, Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS e Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS! Hi, I'm Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Having a healthy body, mind, and soul is the best prize anyone can have. I am always a winner with MX3 Capsule. Dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Champion presents Real Talk sa labahan. <laughs> Naninilaw pa rin tong puting damit! Kamay ko! Ang sakit-sakit magkuskos! Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag-new champion blue powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion? Blue powder? Yes, champion. Easy lang. Walang laba drama. Champion! Tapat po sa inyo. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako, believe. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Dunkin, pasalubong ng bayan. Number 1. Champion presents Real Talk sa laban. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Puti! Pumuti ka na! Ang intense Naya eh. sa bagong Champion Blue Powder. Wala nang drama dahil ito lang ang may optical blue brighteners. Easy ang linis puti. Wala na rin paninilaw. Champion Blue Powder? Bago? First ever Champion Blue Powder. Easy lang. Walang laba drama. Champion! tapat po sa inyo. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Narito muna ang ating techno tip number one. Mga bagay na dapat alam mo hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Tekno Tip. mga ka-agri, alam nyo ba? Pwede nang maging moderno at sustainable ang pagpapalaki ng hito kahit sa maliit na bakuran. Sa tamang setup gaya ng aquaponics o maayos na palaisdaan, mabilis lumaki ang hito. Pwede pang sabayan ng gulay. Mas tipid sa tubig, mas kaunti ang kemikal. Kaya sabay ang ani, sabay ang kita. Mga bagay na dapat alam mo, hatid na Agri Ascenso. Yan. Okay, sige. Ay, paborito ko din yan eh. Nako, sarap. Ginataang hito. Ha? na naglalangis-langis. <laughs> ay, alam po ba ninyo nga ang ating mga kakasama ay isang, nako, mag- magaling ito, isang retired marine deck officer, chairman ng Philippine Catfish, Producer Association sa Region 1, General Manager ng Diego's Integrated Farm, Learning site ito ho ng agriculture since April 2025. Local farmer technician din po ito. Ang ating kasama ay si retired Marine Deck Officer Lawrence Yanday Diego. Sir Lawrence, magandang hapon po sa inyo. Welcome sa Agri Ascenso. Si Henry Uri po ito. Hi, sir. Hello, good afternoon po, uh, Sir Henry. Ayan. Uh, good afternoon mm. po uh, sa inyo, sa sa DCRH, sa agrinegosyo, at ganoon din po sa EPI at sa kanyang mga taga-subaybay. Good afternoon. Good afternoon, sir. Kayo'y nasa Pangasinan ngayon, sa Suwal. Yes po, sir. Opo. Yan yung bang Suwal ay ano, uh, mala, saan, malapit pa ba yun? Sa, malayo na yan sa, saan ba malapit? Malapit na sa, sa Ilocos o dito pa lang sa makalagpas ng Tarlac? Parang sa norte na ho yan, ano ho? Yes po, dito po kami papuntang Alaminos. Malapit po kami sa Harod Island. Ah, so ano na kayo? Ah, sa paitaas na kayo? Pa, pa, panorte na kayo? Oho. Ako, hindi ba tayo naririnig ni ano? Ah, sir? Apo, apo. Apo, apo. Ah, teka. What, yes, po. May headset, Sir, may headset ba kayo? Oo. Oo. Uh, ah, yan. Para siguro, oo, ah, papalagyan natin ang headset si Sir. Para, ah, delayed ba tayo ron? Oh, okay. Sige, balikan natin. Ayan, okay. Uh, uh, Sir uh, Lawrence, opo. Yun. Yes, sir. Hello? Opo. Naririnig nyo na kami, sir. Hello? Ah, nakinig ko ba kayo, sir? Ayan, no, oh, mali malinaw na tayo ngayon, no, oh, malinaw na. Ah, oh. Sir, yung ah, yung suwal ba ho eh kwan yan? Ah, medyo bulubundukin ba yan? Hindi naman, patag. Di pa kasi ako nakarating ng suwal eh. <laughs> Hello. yes, sir. sir. Sa, sa yung suwal ho ba yan anong kwan yan? Ah, pa, pa, pa, parang bundok-bundok ba yan? Hindi naman. Hindi ba tayo pumapasok doon? Ah. Ah, sir, ah, medyo choppy kayo, sir, saglit. Oo nga, oo. Sige. Uh, hello, sir? Oh. Ayan, okay na, sir. Okay na. Yeah, no. Ma- malinaw na, sir. Ah, yes po, okay. Apo. Maliwanag na po ngayon. Ah, okay, sir, ganito. Uh, matagal na kayong nag-aalaga ng hito. Ay, Itong farm po namin is matagal na po ito, uh, pang third generation na. Pero itong hito po, uh, noong 2021 po kami nag-start. So, doon kami nag-journey. So, until now po, okay naman tuloy-tuloy yung aming production sa hito. Yan. Kasi ah, doon sa binabanggit natin kanina, ano ba yung ano ba yung hito ninyo? Yung mga native, yung yung hindi kalakihan? Parang Ah, ito po, Yes po. Ito po ay mga kwan na po sir, yung mga hybrid na po ito, yung African hito. Ah. Ito po yung ah. mga uh, yes, ito na po yung inalagaan ngayon dito sa Pilipinas kasi mas mabilis siya lumaki. Apo. Ah, uh, mas mabilis siya mabenta uh, ah, para mas mabilis din yung yung ROI. Ayun. So, yun po siya. Ay, iyan yung ano na, iyan yung malalaki mahahaba. Yes po. Ito na po oh. yun, yung malalaki. Is, ang, ang isang piraso niyan, pagka po pang-harvest na, tum- tumitimbang na ba ng kalahating kilo ang isa niyan? Hello, sir. Oo. Yung isa niyang hito, tumitimbang na ng kalahating ah, kilo? Ah, yes po. Ah, yes po, ang ah, market size po nito is uh ah, 300 grams to 500 grams po ang market size po niya. Opo, yun. Ah, ang kagandahan po dito sa ah, ang kaga Yes, ang kagandahan po dito sa African nito, hindi po siya nakakatibo. Ah, kahit na matinik ka, hindi masakit. Unlike doon sa native, mm pag natibo ka doon, talagang masakit. Dito po sa African nito, ah, hindi po. Kaya mas sip siya alagaan. Ah, at the same time, mas mabilis lumaki uh, mas mabilis po ma- maibenta sa market. Oo. Um, yung inyong uh, palaisdaan ng hito, pispand ninyo, gaano kalawak? Uh, ito, uh, eh, kwari, nasa dalawang hektarya po yung hituan namin. Uh, aside doon sa mga taniman namin ng gulay at saka yung doon sa mga uh, palay. So yung hito po is nasa 2 hectares po siya. Mm-mm. Puro hito ho alam mo, nun, walang dalag o walang ibang isda. Ah, hito lang po at saka tilapia. Meron din pong tilapia. Nagko-culture din kami ng tilapia. Ayun, oo. Teka, ah, kasi kung ano ito eh, organic, di ba? Organic yung hito ninyo? Ah, so para po sir, ah, ongoing pa lang po kami sa organic. Uh, uh, nagpa-practice na kami ng gusto, kumbaga nagta-transition pa lang po kami. Uh, uh, ngayon, uh, under certification po kami ng GAP, yung good farming uh, practices po. Mm-mm. Sir, pero bakit ang napili ninyong alagaan ay hito? Ta- talaga bang ano yan, mabilis pagkakitaan? Hindi masyadong mahirap alagaan? Yes po, actually nag-start ang hito kasi actually ito talaga yung paborito kong ulam, hito. Mm-mm. Eh, hanggang sa naisipan ko na why not na maglaga rin kami ng hito uh, since uh, nag-research ako, okay naman yung kanyang promising. So, okay naman, mabilis lumaki. Uh, masarap din ang laman niya. Kaya ito is uh, fit dito sa atin para alagaan tong catfish uh, African hito. Opo. At uh, kung para ho sa ibang mga isda, ano po, marami ba? Yes. Marami ba ho ang kuan? Marami ba ang uh, um, naghahanap ng hito? Yes po, actually ang hito po is uh, nakikilala na siya. Uh, high demand siya. Actually dito sa farm namin is kinukulang pa kami ng wow. supply. Kaya ito, nag-expand pa kami. At the same time, ang hito kasi is uh, madali ring alagaan. Unlike do sa mga ibang mga species ng isda, Uh-oh. medyo may, may konting crucial. Pero ang hito po is uh, madali lang po siya. Basta tama lang po yung sistema na gagamitin. Okay. Uh, ah, yang yang hito hindi yung kagaya ng ibang uh, isda na maselan, delikado sa sakit, madaling tamaan ng uh, madaling mamatay. Hindi yung ganyan. Ay, hindi po. Uh, actually, ito na yun po yung isda na pinakamadaling alagaan na pagkakalam ko, itong hito. Uh, hindi siya masilan kahit na medyo poor environment as nakakasurvive siya. So, Ayun. yun ang kagandahan sa hito. Uh, as in, uh, very basic lang po paano mag-alaga siya. Eh, hindi ho yan yung tipong kailangan talaga sa tabang o kinakailangan. Mukhang, mukhang may nakikita ako doon sa inyong video na parang meron lang kayong malaking, uh, meron lang kayong malaking ano yan, parang swimming pool na <laughs> kulay kulay na pa, pa, pabilog ano ho, yung yung fund yung fund ah. ninyo. Oh. Oo. Y- eh, eh, yun pinatay ah. pinatayo niyo lang yun. Ah, uh, yes po. Ang kagandahan po sa hito, uh, pwede siya alagaan sa earth pan, pwede rin siyang alagaan sa mga concrete pan. So pwede ah. rin siyang ah. alagaan doon sa mga, kahit sa plastic nga lang, pwede rin siyang uh, alagaan doon, kagaya doon sa mga fiberglass. Opo. So yun ang kaganda sa kanya kasi flexible po siya. Kahit doon sa backyard-backyard lang, uh, pwedeng-pwede po siya alagaan. Opo, oho. Hindi yan sakitin, hindi madaling magkasakit, ano, ang hito, kaya maganda. Ah, uh, hindi naman po. Basta maganda lang yung water management niya uh, hindi na masasakitin. Ayan. Yun po ang kagandahan sa hito. Oo. Uh, pero yan ho, uh, bakit, kasi ang pakain ninyo riyan feeds at saka yung iba pang mga, uh, ano pa mga iba, anong pa, anong mga pakain nyo riyan? Yes, uh, ang pinaka pa rin na pakain namin isa yung commercial feeds, yung tate. Uh, okay naman yung kanyang growth. At the same time, nagpapakain din kami ng mga, yung mga organic na, yung kagaya ng uh, sola, duckweed, uh, yun, uh, pwede namin siyang pang-alternate, which is organic yun, is yun, uh, maganda rin siya at maganda rin yung kanyang paglaki. Oo, oh, ang galing naman. Ano po? Pero nakakatuwa kayo kung sabi ninyo, kinukulang pa kayo ng supply. Bakit ilang kilo ang mm. nahaharvest ninyo sa kada linggo o kada buwan? Uh, yes po kami dito, especially ngayon, December, talagang very high demand. Oh, uh, Nakaka, ito ngayon, mag-harvest kami mga dalawang tilanada. So up to 5 tons itong December mapapaubos namin yan. Which is kukulangin pa kami ng supply. Kaya ang ginagawa namin, kumukuha pa doon kami sa mga ibang mga nagpipispan din yung mga customer namin na bumili sa amin ng fingerlings. Opo. Uh, doon din kumukuha kami ng supply para uh, ah, ma-market namin. Oo. Para masustain namin yung supply ng demand dun sa aming mga customer. Ang galing naman. So kayo, may mga kausap na kayong uh, supply, so sinusupplyan, may mga restaurant na kayong pinagdadalhan, mga palengke kumukuha sa inyo. Yes po, actually kami po ay may mga regular na po kaming mga contact. Meron ng traders, merong mga restaurant din na sinusupply namin. Meron ding talipapa. At the same time, uh, meron ding mga pupunta dito, bumibili. At meron ding mga nagpipishing, yung uh, ah, -oh. fishing and pay So meron ding activity sa farm namin kasi gusto nila sila maka-experience mismo na mangawil ng isda. Uh, isang magandang banding naman sa mga pamilya. Oo nga. Sir, ang isang fingerlings, bago mo ma-harvest, ilang buwan para mo ma- eh, maibenta? Yung talagang pambenta na? Yes, uh, dito po sa amin, uh, nagre-range siya ng 3.5 to 4 months. Uh, harvest na po kami niyan. Mm-hmm. Kapag 3.5 months, uh, ah, nagpaparsyal harvest na kami, up to 4 months, yan, uh, harvest na po kami. Mm. Oo, mukhang uh, sa loob ng tatlong buwan at kalahati, mukhang maganda ang inyong uh, yes po. income talaga, ano? Uh, kasi, yes po. tama ba ang inyong kinikita raw? Dito sa aking binabasang ito eh, kaya ninyo kumita ng mga 80,000 ah, plus sa loob ng isang ng tatlong buwan at kalahati, tama? Yes po, uh, sa isang pan po lang po 'yan, uh, sa 500 square meter po 'yan is uh, 'yan po ang kinikita namin. Ah, so uh, ba, uh, net income na po 'yan. Uh, yes po. Sa 500 square meter. Aba, eh, ikanin yes, nyo, ikanin eh, nyo, dalawang ektarya yung inyo eh, hindi ba? Yes po, pero hindi naman po lahat eh, sabay-sabay yon. Kumbaga ah. uh, may kumbaga para ma-maintain namin supply, Uh -oh. eh, every month nagsoso na nag-harvest po kami. Oo. Oh. Pero pag ganitong mga December o kaya yung mga during uh, yung time talagang mataas ang demand. Kaya oh, talagang uh, harvest kami ng harvest po niyan. Uh, sir, ang hito ho by all year round, kumbaga, walang, walang lean month yan, basta alaga ka lang ng alaga, Walang pinipiling buwan yan. Um, meron din po. Uh, mabinta po ito pag nag-start na siya ng Berman. Oo. Uh-uh. yun, up to summer na po yun, mabinta na po siya. Especially pag December o kay yung mga mahal na araw, ganyan. Ayan, napakataas po ang uh, demand niya. Demand. Pero, yes, uh, pero pag pero pag during uh, rainy season, yan, medyo humihina po yung uh, market. Uh, medyo slow down na rin po kami pag ganung mga buwan. Uh-oh. Yung mga ghost month yan nagbabawas na kayo ng ah, alaga pagka ganon. Yes po. Opo. eh, tinatiming na po namin yan. Ah. Nag-aalaga pa rin kami kasi meron naman kami minimaintain na sinusupply na customer. Kaya yun nga lang, medyo ah, mas konti na lang po. Oo. Unlike pagpa-summer na yun, talagang tinatasan namin yung supply. Oo. Sir, sa isa kal sa 500 square meter na na hituan, 500 square meter ano po. Magkano magkano ang mga kailangan nating kapital at ano ang mga kailangan nating uh, uh, anong tawag rito itayo o para magkaroon tayo ng hituan sa isang 500 square meter. Ano-ano yung mga dapat uh, uh, unahin kumbaga uh, ano ang kailangan mo ng kasi kayo yata may ilog kayo eh ano? Yes po, meron po kaming uh, solar pump. At the ah. same time, meron din kaming bukal. Kaya medyo Yan. maganda yung uh, uh, supply ng tubig namin. Sige. Uh, kaya yes, maganda po yung uh, water management po namin. dito Very good. Sir, pagbalik natin, turuan nyo nga kami ng step by step na pag-aalaga ng hito para sa ating mga nakikinig. Yes, ano po, pa- paano ba? Pa, kasi mukhang ang ganda nung ano eh. Eh kung 500 uh, square meter, kikita ka ng 83,000 sa 1,000 square meter, kikita ka ng doble. Uh, eh kung meron kang tatlong 500, not bad, di ba? may tatlong 83, 80,000 ka sa, sa loob ng tatlong buwan, eh pwede ka na talaga mag-retire noon. <laughs> Magandang retirement na yun. Sige sir, we will be right. Pagbalik natin, magturo tayo paano mag-alaga lang hito, ano mga dapat itayo, magkano ang kapital. Diyan lamang po kayo, 35 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Number 1 makiisa. Let's all be responsible. Paano? Simple lang. Sundin lang ang aba nito. A, adlay, mais, saba, at iba pa ay ihalo sa kani. Mas masarap na, masustansya pa. Ba, brown rice ay kainin. Mas mabuti para sa bayan. Mas mabuti para sa iyong kalusugan. Ka, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Da, dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Makakatulong ka na sa magsasaka bigas mo ay mas ligtas pa. Kaya naman, let's be responsible. Let's Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. easy easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Champion presents Real Talk sa labahan. Sa labahan. <laughs> Inaasar ako sa school. Kay tatay pa daw uniform ko kasi naninilaw. Hindi dapat yan ah. Nay, wala sanang drama kung nag-champion blue powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado na sa kapatian, may anti-yellowing pa. Champion? Blue powder? First yan ah. Correct. Easy lang. Walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. Belle here. You know my favorite part about the holidays? Sharing moments with Duncan. hot choco with Mama's Noche Buena, Choco BTN for game night with cousins, and buckets of munchkins for family reunions. There's nothing like sharing holiday moments with Duncan. Ma, I'm home! At tala ko favorite mong pasalubong ng bayan. Duncan! Hey, it's Bel Mariano with a friendly reminder from your Duncan fam. Ingat sa biyahe! Champion presents Real Talk sa labahan. Sa <laughs> Naninilaw pa rin tong puting damit. Kamay ko, ang sakit-sakit magkuskos. Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag-new champion blue powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion? Blue powder? Yes, champion. Easy lang, walang laba drama. Champion? tapat po sa inyo. R-H! Starwax, Starwax, Wax! Starwax, Starwax, Wax! Always remember, sa panlinis, pakitabihin ang sahig, Mrs. Starwax, Starwax, Wax! Kitang na to the max! Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax, Wax! Kintab Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Talk sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Napakadali lang manalo, itodo ang volume ng inyong cellphone, radio at TV dahil kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH, instant meron kang pamaskong 1,000 pesos. Hindi lang yan dahil kapag nasagot mo pa ang aming word of the day, mapapasayo rin ang aming DZRH mini component. Plus meron pa pa! Meron pang dagdag aginaldo na Noche Buena Basket mula sa DZRH at Pride Detergent. Kaya tutok na! Alright, uh, balik tayo sa ating Agri-Ascenso Techno Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo hatid ng agri ascenso Tutukan ang Techno Tip. Mga kaagri, magandang balita to. Parami ng parami ang Pilipinong nahihilig sa mga putahing mula sa hito. Kaya tumataas ang demand at merkado para rito. Kung naghahanap ka ng bagong kabuhayan, hito farming. Madali, mura at panalo sa palengke. Mga bagay na dapat alam mo hatid na Agri Asenso. Ayan, alright. Uh, kasama pa rin po natin si retired Marine Deck Officer, Chairman ng Philippine Catfish Producers Association Region 1. At siya po ay manager ng Diegos Integrated Farm, si engineer, uh, si uh, uh, Sir uh, Lawrence Yanday. Diego, Sir Lawrence, balik po tayo sa uh, Himpapawid. Magandang hapon po uli sa inyo. Yes. Apo. Uh, Magandang hapon po, sir. Tayo nga ay magturo uh, ano ba ang mga step by step? Ang una mo munang hakbang na gagawin kung gusto mong mag-negosyo ah, uh, ng hito? Yes po sir, ang, ang first step po, ang pinakami na pan talaga po is yung kailangan yung location. Yung uh, type ng lupa dapat uh, clay loam para maganda yung uh, holding capacity sa sa tubig, yung kanyang retention. At saka siyempre dapat accessible siya. So yun ang pinaka main. At the same time, dapat yung area po is abandon siya ng tubig para in the future uh, hindi po magkaka problema pagdating doon sa water management. So yun po ang basic uh, location dapat A- ah, anong ibig sabihin ano ibig at the same time dapat lilum. Anong ibig sabihin sa nung abandon ng daw tubig? Dapat hindi binabaha. Yes po, hindi siya binabaha pero maganda yung source of water. Ayun. So dapat ang lugar ay may ilog. Ah, kahit wala naman pong ilog, basta maganda yung kanyang source of water sa lupa, pag nagpatay silang puso is malakas yung tubig, Ah, ah. ah. is good enough na po yan. Ayun, dapat madaling ah, umakyat yung tubig kung mayroong poso, may motor, ano ho. Opo. Pero halimbawa, kung meron kang katabing ilog naman, pwedeng doon ka na sa ilog mag-alaga, diretso na. Ah, uh, hindi po pwede, sir, eh, kasi lalo pag ah, malakas ang ulan o tagbagyo, baka matakayan naman po yung hito, yung nalaga natin. So kailangan talaga uh, nakasiparit po talaga siya para at least uh, worst scenario, uh, hindi siya mababaha. Ah, so dapat ang ang pag-aalaga ng hito ay fish talaga. Yes po, fish pwedeng sa earth pond, pwede rin po sa concrete pond. Ah, oo, oh, yun. Yung earth pond, yun yung parang ilog pero hindi mismong direktang ilog. Yes po, sa, sa lupa parang fish po siya, earth pond po siya. Oo, yung, yung kumbaga walang nilalabasan ng tubig, walang inaagusan, walang, pina, walang pumapasok, walang lumalabas. Yes po. Oo. Ano yun, yun. At least alam na natin ano ho. Pero uh, saan, yes, pa, pagka halimbawa, o sige, doon muna tayo sa walang walang earth fund, uh, concrete fund. Ano ang ideal na size ng yes, ng uh, concrete fund? Ano ang ideal na size? At uh, mga magkano ang magagastos? Uh, yes po, doon sa concrete pan po, uh, kwan po. Yes, sa concrete pan po, pag nagpagawa sila, mas maganda po yung circular tank para kwan at saka naka-panel type. So gagastos sila doon ng mga nasa 50,000 yung initial capital nila doon sa concrete pan pa lang po. Yun, yun pwede na po silang uh, mag-start doon uh, panimula. So kami, mayroon kami mga customer dito na yung kanilang mga piggery, yung tinamaan ng ASF, kinabot po nila na na concrete pan is pwede naman po yon pwede naman pong gamitin yon Kasi naman nakatiwangwang lang yung kanilang mga yung kulungan uh, pwede uh -oh. naman nila convert 'yon as a concrete pan po mga ilang yes, po. mga ilang mga gaano kalaki ang dapat panimula at mga ilang hito ang kasya dapat na alagaan kung magsisimula ka lang. Halimbawa, yung isang koral nga ng baboy, di ba? Uh, may partition yun eh. Yes po. Uh, Yes po. Yun po, pwede na yun, ano. Pero, mga ilan ang ka- pwedeng alagaan doon? Sir Lawrence? Uh, yes po, yung doon sa kulungan ng... Yes po, uh, yes po, doon sa kulungan ng baboy, uh, i-repair lang po nila yun ng maigi uh, para walang leak. Sigurado nila na walang leak. Uh, pwede na po yun. Uh, pwede po sila, depende po kasi sa setup po nila eh. Pero pwede na sila mag-start doon, nasa 20,000 to 30,000 is, uh, is good enough na po yun up to hanggang sa pakakain na po yun. Uh, pag mga backyard farming lang po, pwede, pwede na po yun sila mag-start. Pero yung binabanggit ninyo, kung magpapatayo ka ng concrete fund dahil wala ka namang koral ng baboy, yung circular type, uh, kailangan gagastos ka at least mga 50,000. Uh, kas- kasama na lahat ho. Yes po yun, sa circular po, uh, uh, 50,000 po yun. Uh, yun kasing magandang design. Uh, ah, pwedeng-pwede na po yun, mag-start sila sa uh, ah, 5 meters diameter, uh, which is nasa more or less 50,000 yung magagastos nila. Ayun, uh, pwedeng-pwede na sila po doon na mag-start ng small business. Kasama na ho ang fingerlings doon, ang pakain, hanggang ang ang uh, mga ang mga motor na kailangan hanggang sa maka-harvest 50 mil kasya na. Apo, sa concrete pan pa lang po yun, kung magpapagawa po kayo ng circular Ah, kung bagay... Eh, Pero kung mag, uh, plus, uh, ah. oo, oh, oh, oh. kung ipa-plus mo lahat ng gastos, mga, mga magkano? Ah, uh, mga kwan po, mga 120,000 po lahat. Kasama na po yung fingerings pagkain. Kasama yung concrete pan. Kasi yung, uh, yung concrete pan po kasi is uh, Kumbaga, fixed cost po kasi yon. Ah, Uh, pwede na po silang ah, panimula doon. 120,000. Okay. Yes, yung 120,000 na yon, ilang hito ang kaya mong buhayin hanggang sa mabenta? Yes po, doon sa 5 meters diameter po yun is ah, nagkakarga na po kami doon ng mga 2,500 up to grow out na po yun. Yung 2,500 na po yon na fingerlings. Okay. Tapos, after 3 months, maha-harvest mo na yon. Yes po. Ang sa concrete pan po, uh, medyo mas madili lang konti yung kanyang uh, paglaki kasi kumpara sa earth pan. Sa earth pan kasi talaga mabilis po talaga doon Uh-oh. Ah, ang uh, paglaki compare sa concrete pan. So, mayroon siyang konting delay. Uh, siguro na po prolong siya mga 4 to 5 months naman pagdating sa concrete pan yung pag-alaga. Oo. Um, pero yung iyong uh, alagaan na mamumuhunan ka ng 120,000 sa loob ng tatlong buwan, kikita ka na ba noon at magkano ang kikitain mo? Yes po, uh, actually, siyempre, uh, yung unang puhunan po doon sa concrete pan pa lang, medyo malaki-laki na po yun. Na-uh. Ah. For sure, uh, sa per, uh, ah, per service po, hindi pa po talaga kikita yan. Kaya hindi po talaga tayo mag-expect na kikita kaagad. Siguro mga dalawang cycle. Yung pangalawa, pangatlo, doon pa lang tayo kikita. Ayun. Uh, pag uh, yung, yes, yung pangalawang cycle na po, for sure yan, kikita na po yan, nasa, uh, nasa 30 to 40% based doon sa capital na pinggiling sa mga PIDs. Oo. Oh, oh. So ibig mo sabihin, kung, port, kung merong kang kapital na 120,000, mababawi mo na lahat yan at tutubo ka na sigurado sa loob ng isang yes. taon. Sa kuha yes, mo, kuhang-kuha mo na at may tubo ka na. Yes po. Basta tama lang po yung gagawin nilang proseso sa pag-aalaga. Ah. Uh, kasi medyo kwan din pagdating sa konkretan. Kailangan din ng uh, ah, love, tender, ang care pag-aalaga kasi baka mamaya uh, mali yung kanilang proseso, ma- baka ma-failure sila. Pero kung oh. maganda yung sistema, yung wa- feeding management, water management, for sure sa isang taon po, uh, bawing-bawi na po, kiki- may kita pa po yung ang pa, mukhang kanina pa po nababanggit ninyo yung water management. Mukhang yan ang critical ano po, yung water management ano. Sir Lawrence. Yes po. Since itong inalagaan natin is uh, yes po sir sisong ina inalagaan po natin is aqua, aquaculture. Kailangan po talaga uh, meron tayong magandang source ng tubig kasi yan po yung buhay niya. Uh, kailangan palaging malinis yung tubig para iwas sakit at the same time mas masigla po yung isda. So dapat nagpapalit ka ng tubig uh, ano yan uh, every week? Yes po, sa concrete pan po kailangan po talaga magpalit every week. Uh, kami naman po dito since naka-solar uh, power kami solar pump. Uh, continuous po yung tubig dito sa amin sa running water siya kaya uh, no need na po mag-change water. Pero doon sa mga area na wala naman silang uh, solar pump, uh, kailangan every week magpalit po sila. Ah. Not totally 100% but at least mga 20% lang, parang bawas, dagdag lang, ganoon lang. So, ang gagawin pag ikaw ay may concrete pan, dapat may nakakabit kang solar uh, solar powered uh, na na tubig na dire-diretso ang agos para hindi naluluma yung tubig, kumbaga hindi napapanis. continuous flowing yung tubig galing doon sa water source. Yes po. Actually kami dito, ganun po ang sistema namin. Pero yung mga ah. ibang mga farmers, ah, kumbaga not necessary naman na kailangan may solar. Kumbaga kahit na walang solar, kahit na hindi naman napapalitan palagi, at least every week, uh, bawas tagdag lang po is good enough na po yun para maganda yung uh, uh, water management niya. Pag nagbabawas ka ng tubig, uh, gaano ka ga, gaano ang itinitira mo? Nang magtitira ka ng kapantay ng mga alaga mong hito lang bago mo dagdagan? Uh, kami po, nagbabawas lang po kami ng 20% uh, tapos dagdag kami ng 20%. So ganun lang. Ah. Hindi naman siya totally 100% ah. na chins water. Ayun. So at least pag nabawasan mo ng nabawasan at nadagdagan mo ng 20%, malinis na uli 'yon. Yes. Opo. So, uh, ah, good enough po 'yon para maganda yung kanyang uh, pag-growth ng hito. Naglalagay ba kayo ng parang ko sa aquarium yung pang-chemical na pampalinis? Hindi. Uh, kami po dito, naglalagay po kami ng mga good uh, bacteria, yung mga good organism, yung mga probiotics para pang-compensate naman doon sa mga ammonia, doon sa mga tira-tira nilang mga kwan, yung mga pathogens. Uh, para yun naman yung panglinis doon sa tubig. Uh, yun din ang kagandahan dito sa pispan kasi pwede namin pandilig doon sa aming mga gulayan, sa aming palayan, which is napakaganda, napakaganda naman po sa halaman. Kumbaga, is naka-integrate siya doon sa aming mga sa aming ano mga tanim. Eh yung hindi kayo naglalagay, di ba? Sabi, maglagay ka ng janitor fish kasi panlinis yan eh. Nang, yan ang kumakain ng mga dumi-dumi. Naglalagay ba kayo ng janitor fish? Yes po. Ah, dito sa practice po namin hindi po sir eh. Oo. Kumbaga ang nilalagay po namin yung mga pro, mga probiotics po. Probiotics. It's oo. available. Oh, ah, yes, yes po. Oo. Naku, napakaganda niyan. Okay. Um, yes po. Pasensya na kayo at um, uh, ah, inilaymans natin itong ating discussion ano ho. Uh, kumbaga yes. kasi kasi yung mga nakikinig sa atin kung halimbawa na ikukumpara mo sa pag-aalaga ng baboy ang pag-aalaga ng hito, alin ang mas magandang pagkakitaan at mas madali? Uh, mas maganda po talaga ang hito po kumpara sa baboy unang-una wala tayong kaaway na kapitbahay dito sa yeah, Hito. Oo nga, oo. Kasi yung tubig nga is instead, instead na instead na itatapon na lang i- ginagamit pa namin pandilig is uh, meron pang natural organic do sa aming alaman. Uh-oh. So isa 'yon. At the same time, uh, kumbaga sa Hito kasi kaya pwede kanya tong patulugin ay do sa Hito kasi was ay do sa baboy was na meron merong isang nagkasakit talagang medyo oo, oo nga, masakit oo. masakit sa kwan medyo walang peace of mind. Dito sa hito po is uh, relax lang po dito. Chill-chill lang po ang pag-aalaga. At the same time, nag enjoy pa. Hindi yung pag-aalaga ng hito, hindi ho yan 24-7 babantayan mo. Hindi ganun. Ay, hindi po, hindi po. Uh, saka lang namin kinikit yan pag yung nagpapakain lang kami, yan. Doon lang po. Ah, Oo, oh, pero every day kailangan makimacheck mo rin. Baka mamaya may nakalutang na, may, may nalaso na, may, mayroon ng may sakit, di ba? Araw-araw yes din. po, kailangan everyday po. Pero yes po, everyday po. Tuwing nagpapakain po kami, doon, uh-uh. uh, sinasabay na rin po namin yun pag inspection, kung okay pa yung tubig, uh, maganda pa yung kanilang mga performance. So uh-uh. doon, uh, nakamotor din po kami. Ano ang itsura ng hito na may sakit? Uh, makikita po natin dyan eh, yung nakatingala siya at meron siyang puti-puti doon sa gilid-gilid. So ibig sabihin yun, may pungus po yun. At saka pag mapansin nyo, pag medyo matamblay kumain, yun na, uh, they have something wrong. Kaya kailangan nang i-correct kami. Uh, pag ganyan ang nangyayari sa amin, ayan, nagpo-pull drain na kami, then palit tubig, tapos yun, ah, dagdag kami ng mga probiotics. Ayun. So, pagka... Ganun ang ginagawa po namin. Pag just in case na mayroon kami ma-encounter na ganyan. Opo. Pero hindi sakitin yan eh. Ano ho? Mat, ma, ma, hindi basta-basta tinatamaan ng sakit ang hito. Yes po, uh, matibay po ito, matibay po ang ito, hindi po siya sensitive. Medyo sensitive lang siya doon sa kwan, sa pabago-bagong temperature. Uh, yun ang medyo medyo crucial sa kanya. Uh, uh, kaya kailangan pag concrete pan kailangan may bubong talaga. Uh, Ayun. kasi pag maaraw, uh, mainit, pag gabi, malamig, so ayaw niya ng ganon. Kaya ang pinakamainam doon, lagyan ng bubong or shade man lang. Para at least yung tubig uh -oh. hindi siya nagpa-fluctuate. Pero halimbawa, yung concrete pan mo, palulutangan mo ng kangkong, pwede yon. Hello, si Lawrence. Oh, naku, naghang na yata. Sir? Naghang na ba si Sir Lawrence? Sir Lawrence? Oo, mukha naghang na. Ano? Paki... Kuan nga, kamo, pakitawagan sa telepono, naghang siya. Eh. Oo, kasi 'di ba yung iba ho, uh, siguro makaka-relate sa atin yung mga nag-aalaga ng hito. Ginagawa ay nilalagyan ng water lily, ng kangkong sa ibabaw uh, para nagsisilbing lilim ano ho. Uh, although may bubong naman, pero yung iba mga ganun ang ginagawang diskarte eh. Pwede daw, pwede ba kaya 'yon? Ha? Uh, at saka kailangan ba may net para hindi malaglagan ng kung ano-anong mga organismo? Hindi ba? Oo. Uh, ah, Diyan na uli ba siya? Si Sir, Lo- sir, ayun. Oo, ah, narinig niyo ulit ako, sir? Yes po. Apo. Kanina ho, Ah, yes po, narinig po kayo. kanina binabanggit ko yung bang pa, concrete pan pwedeng lagyan ng ah, kangkong o water lily sa ibabaw para pinakalilim. Sir? Ah, Pwede naman po, sir. Pero kami ang ginagawa po namin dito, yung asula. Asula sa kadakpib. Instead na gagamit kami ng kangkong, Oo. Ah, ah. ay yung asula po, napakaganda po yun ah, pang panglagay. Ayun. Tapos, kailangan may net. Bukod sa bubong, kailangan may net. Ah, hindi na po, kung may bubong na po, ah, no na po yung net. Oo. Kasi baka, baka mamaya malagyan ng mga kung ano-anong... Oo. Okay. Uh, pero yung yung pond mismo, yung paligid nung halimbawa yung koral ng baboy gagawang uh, kasi may mga pupuntang manok, may sasampahan ng pusa, <laughs> di ba? Kailangan ano riyan, naka-secured yan. Yes po, kailangan po uh, ah, kwan din siya. Uh, kwan doon sa mga predator, kailangan uh, uh meron din siyang protection. So doon sa pag pag concrete pa naman is hindi naman pinupuntan po yan ng manok kasi yung mga manok takot sila doon sa pumunta doon sa hito. Ayun. Maliban lang yung mga ibon. Yan, mga ibon kasi minsan dumadagit. Yan. Oo nga, oo, kailangan. O, oh, sige na po, maganda po ito. Uh, ang daming mga kababayan natin ngayon eh, nakatiwangwang kasi yung koral. Ano? Eh, bakit hindi nila subukang i-divert sa paghihito? Sayang naman. Oo. Sir, kung mayroong, uh, ay, kaya lang, kulang nakakanin nyo kayo sa supply, baka mamaya pag sinabi kong umorder sa inyo, lalo kayong <laughs> problema sa supply eh. Pero yung mga magpapaturo, uh, alam ko, oh, bukas yes. naman kayo sa pagpapaturo. Paano po kayo makokontakt? Meron ba kayong, uh, saan ba kayo? Facebook, ano? May Facebook kayo para mabilis. Ah, uh, yes po, uh, yung mga gustong uh, condemn uh, pumasok sa ganitong industry, kami po ay nagtuturo naman po. Pwede nyo kami i-follow doon sa aming uh, Facebook page sa Diego's Integrated Farm. Yan, pwede nyo kami i-follow diyan, Pwede kayo mag-message sa aming email. Yan, at the same time, uh, pwede nyo kami kontakin sa sa aming cellphone 09274366195. uh, Ayun. Yan. Pwede po kayong uh, uh, maging kwerpo dyan pa for, for more information. At kung bibili ng fingerlings, pwede rin sa inyo? Yes po, uh, hmm. nagbibinta rin po kami ng fingerlings uh, tapos uh, pre-guide na rin po yun. Alright. Okay, sir, salamat ng marami po sa inyo. Nako na, magandang impormasyon yung inyong mga naibahagi sa atin. Thank you, sir. God bless po sa inyong business. Yes po. All right. Yan mga kababayan. Thank you po. Uh, ah. thank ah. you. Uh, thank you for uh, sa pag-imbita po. All right. Yan po si retired Marine Deck Officer, uh, Chairman ng Philippine Catfish Producer Association, Manager ng Diego's Integrated Farm, Learning Site ng Agriculture since April 2025, Local Farmer Technician mula po sa Suwal, Pangasinan, si Sir Lawrence Yanday Diego. Okay, so, siguro marami kayong natutuhan. Tawag lang kayo at hanapin niyo po yung kanilang uh, Facebook page yung uh, Diego's Integrated Farm sa Facebook. Salamat po ng marami. Mag-enroll sa libreng online courses sa e-learning portal. Bisitahin ng www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI, youtube.com slash CATI Central Office. At uh, bisitahin ang kanilang uh, mga topic na na-discuss uh, at ATI Interactive Ah, sa TikTok, sa uh, X, sa Twitter, ay sa Instagram at Interactive uh, at ATI Interactive. Tawag kayo 0920-946-2474 kung meron kayong mga katanungan sa Farmers Contact Center ng ATI. Salamat po sa ngalan ni Ma'am Nyet Arceo. Sumayin nyo na ang Agri Ascenso. Ako po si Henry Uri. Hanggang sa susunod na Sabado. Sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nuod ulit. Tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world class quality pride detergent. R-H- Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. MX3, dito ako bilib. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Number 1 Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart. Tanggaling forever! day. yan, pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. MX3. I'm so confident With MX3. It's for you and me. With MX3. Dito ako, believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i mo, pamilya protektado, i mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bell here. You know my favorite part about the holidays? Sharing moments with Duncan. Hot chocolate with Mama's Noche Buena Choco Chocobitian for game night with cousins, and buckets of munchkins for family reunions. There's nothing like sharing holiday moments with Duncan. Ma, I'm home! At dala ko favorite mong pasalubong ng bayan. Duncan! Hey, it's Bel Mariano. There's nothing like a Duncan treat today. Champion presents Real Talk sa Laban. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Puti! Pumuti ka na! Ang intense Naya eh, ah. sa bagong Champion Blue Powder. Wala nang drama dahil ito lang ang may Optical Blue Brighteners. Easy ang linis puti. Wala na rin paninilaw. Champion Blue Powder? Bago? First ever Champion Blue Powder. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh. Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. RH! Congratulations to Mr. Fred J. Elizalde, Chairman, MBC Media Group, and to Mr. Ruperto S. Digdao Jr., President, MBC Media Group, recipients of Media Specialist Association of the Philippines, Media Icons of 2025. MBC Media Group is honored and very proud of you both. Magandang hapon, magandang hapon Pilipinas. Welcome sa inyong paboritong programang Kaimian sa DZRH, oras na 4.07 ng hapon. At sa studio, kasi importante ang ating guest, partner Ayun. Cory, partner Emmer. Partner Good sa inyo. Ricky, Yeah. kamusta ang aming partner? Yo. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Partner Emmer. Yes, good afternoon, good afternoon. Oy, paano Nikki? Where are you now? <laughs> Saan ka man? Ah, nandito ngayon ako sa Bacolod City, <laughs> the city of smiles. Maraming asukal, maraming... City of ah, smiles. Uh, maraming, maraming, ano, uh, maraming biyaya. <laughs> maraming biyaya, asukal, bachoy, at marami ditong inasal. Ay, ay, inasal. Ay, Ayan. Ayan. Ayan. Asal, basta okay. uh, hindi ko lang mauwi sa inyo yung asal, inasal kasi mangangamoy sa plano. Okay, ah na mag ay, diet natin malapit ng Pasko. Oo. <laughs> Dahil nga dyan, eh, ating uh, kantalakay kagad ang ating uh, Dar. Ay, oo oh, nga. may special mamaya, news tayo. Andiyan ating guest, ano? Of course. Mabilis natin mm, talakayin itong Dar, pati yung happy health at iba yes. pa. Mm. At dahil nga sa mga balita, ito mahigit na uh, limang libong magsasakang Bicolano. Mm. Yan Di ba, Emer? Yes. Ang nagkaroon ng ang, tiyak ng pagmamayari. Ang nagkaroon Ari. ng tiyak. Mm. Yan. Ng pagmamayari ng lupa dahil mm. sa pamamahagi ng DAR ng almost 7,000 titulo at kokrong. Yun. Oh. Naganap ito sa Pili oh. Camarines Sur, isang makasaysayang tagumpay sa pambansang programa sa reforma agraryo ng DAR. At tapos mm -hmm. itong mamahagi ng almost 7,000 specifically 6,926 titles ng lupa at Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Yung para yung COCROM. COCROM siya. Yeah. Noong December 11, kamakalawa, sa Puerte, Camsur, Sports Complex sa Pili, ah, Camarines Sur. Why, ah. ahead, Emma. Saklaw ng mga ipinamahaging dokumento ang kabuang 11,000 no, hektarya ng lupa sa pitong lalawigan ng Bicol Kabilang dito ang mga electronic titles or e-titles sa ilalim ng split support to parcelization of lands for individual titling project. Newly generated emancipated patents o CLOA certificates of land ownership award mm-hmm. at mga COCROM alinsunod sa Republic Act number 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act o na EIA. Mahigit 3,400 ARBs, opisyal ng pamahalaan at mga katuwang ng ahensya ang dumalo sa seremonya patunay ng matagal na inaasahan na mga magsasaka para sa lehitimong pagmamayari mm-hmm. ng kanilang lupa. Mm tuwing pagpaplano kaming pumunta rito, mm. ayon kay Secretary Conrad Estrella, palagi may bagyong dumarating. <laughs> Kaya lagi rin kaming hindi natutuloy. Pero ngayon, sabi ni Secretary Estrella, sinabi namin na tutuloy kami bumagyuman o hindi. Yun. Hmm. Ha? Dahil sa pa paghihintay ng ating mga magsasaka. Mm. At oo, iga ni Secretary Estrella III, may dumating na bagyo, pero bagyo ng mga, mga titulo, titulo ng lupa, lupa at iba't ibang suporta. Suporta, farm-to-market roads, mm-hmm. Mhm. irigasyon, traktora, trak pataba, at marami pang tulong para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Ito ang nais ng Pangulong BBM. Mm. Ang malapit ang mm. pamahalaan sa tao at gawing tunay accessible ang mga serbisyo para sa ating mga magsasaka ayon kay Secretary Conrado Estrella III. Isang mahalagang bahagi ng seremonya ang pamamahagi ng 3,000 kokroms na nagkumpirma sa pagbubura hmm. ng 248 million na hindi nababayarang amortisasyon ang sa lupa. Ha? Ah. 248 ang naturang million. condonation ay nag-aalis ng matagal ng pasaning pinansyal ng mga magsasaka at magbibigay daan upang lubos nilang mapakinabangan at mapaunlad ang kanilang lupang sinasaka. Ito ay alinsunod sa direktiba ni PBB. the box here under the na pabilisin ang pagpapalabas ng rehistradong titulo at ip- ito ipatupad ang RA 11953 mm-hmm. sa buong bansa. Para sa maraming benepisyaryo, ang sertipiko ay suma sagisag, hindi lamang ng pinansyal na kalayaan, kundi ng panibagong pag-asa upang mamuhunan, makautang at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, namamahagi ng DAR ng 3,497 na titles ng lupa sa sumasaklaw na 5,929,326 mm-hmm. hektarya sa 2.7 ARBs or 2,697 ARBs sa Albay, Cam Norte, Cam Sur, at Catad Buanes, Masbate at Sorsogon. Mm. Inilarawan ng mga ARB sa pagtanggap ng kanilang titulo bilang pagtatapos ng mahabang panahon na kawalang katiyakan ang simula ang tunay pagmemeari ng lupa at matagal na nilang sinasaka. Mm. Mm-hmm. Malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw na buhay at kabuhayan dahil wala na mm. kaming kailangang bayarang amortisasyon sa lupa. Dati, halos hindi kami makatulog sa pag aalala Sa halos isang daang libong piso na dapat, dapat naming bayaran. Pero dahil sa programa ng Pangulo, napatawa, napatawad ang aming obligasyon. Pagkatapos ng limampung taon ng pag-aalaga sa aming sakahan, ngayon lang namin tunay na naramdaman ang malasakit at pag-aaruga ng pamahalan para sa mga magsasaka. Ayon kay ARB Sunny D. Orias ng Dakpulang Tubig San Fernando, Camsur, Camarines Sur. Namahagi ni DAR ng 31st Certificates of Registration sa Grant Reform Beneficiaries na nagbibigay sa kanila ng legal na personalidad upang alahok, makalahok sa mga programa ng pamahalaan makakuha ng pinansyal na tulong at mapalago ang kanilang mga negosyo. Sa kubuang 639 ARBO sa Region 5, nananatiling mahalaga ang kanilang patuloy na pagpapalakas sa layunin ng DARNA hubugin ang magsasaka bilang negosyante at bumuo ng matatag na pamayanang rural. Mm, dumalo sa seremonya ang libu-libong ARBs, opisyal ng DAR, local na leader at katuwang ahensya ng programa. Ayon kay DA Region 5 Regional Director Ruben Theodore C. Mm-hmm. Sindak, mm-hmm. mm, ang dami ng dumalo at lawak ng ipinamahagi ng dokumento ay patunay na lumalakas na pag-usad ng reforma agrarya sa Bicol at sa buong bansa. Binigyan din niya ang integrasyon ng pamamahagi ng titulo ng lupa, pagbubura sa mga utang, at pagpapaunlad ng arbo ay patunay na holistikong estrahiya, estrahehiya upang palakasin. Parang estrella, no? Oo. Parang estrahiya, eh, estrella. <laughs> estrahiya. Strategy. Oo, upang Strategy. palakasin ang mga ARVs at pabilisin ang mga kaunlaran sa kanayunan holistikong Estrella, mm. Secretary Conrad Estrella. <laughs> Habang pauwi ang mga ARB mm. na hawak ang kanilang mga titulo ng COCROM, marami ang naglarawan ng sasandaling iyon bilang pagtatapos at panibagong pagsisimula. Sa katiyakan na pagmemi-ari ng lupa at pag-alis ng pasaning pinansyal na nanatiling matatag ang dar sa pagsusulong ng mga mataas na produktiba sa agrikultura, sa Bicol at sa pagsuporta sa pambansang layunin ng seguridad sa pagkain at kaunlaran sa kanayunan. Palakpakan natin. Wow, oh, galing ni Sec Conrad Estrella. Sa ni Secretary Conrad Estrella At III. dumating maaga. Kagad tayo sa happy, healthy, at iba pa. <laughs> Partner Cory, oh. yes. mo na kagad yung happy, healthy, oh, iba pa. ngayon na ba? Oh, ay, Go okay, ahead. after ngayon the break, na, kasi babalik na yung ating guest. <laughs> Oh. Huwag po Hindi, kayong ngayon alis. Na, ngayon na, bago oh, break. Ngayon, ngayon na. Mo na. Gusto, Teka ngayon muna na. eh, oh, nawala yung poster Shit. ko. Oh, habang iniintay. Isang mabilisan. Nag-iba po kami ng format kasi oh. yung oh. second at third segment, Ibig. eh naka, nakatutok sa ko. Philippine Retirement Authority. Yun. At yun. dahil dyan. Ang ganda nun. Hinanap na ni Cory yung eto kanyang na. Uh, kodigo. Mat, ano, Ayan na. Ng, ito na. Yun, eto so, oras na. natin uh, 4.17 ng hapon, kaya-kaya mo hanapin yung partner. <laughs> Andito na. <laughs> Andito na ang mga kababayan. Andito eto na. Maaga okay. akong nakayo. Yung disrespect, <laughs> nakahanda na, ipasok ang mga oh. slide ng half oh, ah, yes. Go, mga kababayan, matanong ko nga sa inyong lahat. Mm. Kamusta ang kalat natin? Kamusta ang kalat natin? Nako. Kamusta ang kalat yeah. natin? May kalat ba sa bahay mo? Naku, dami. May Sorry kalat po. ba sa kapaligiran natin? Ang dami. Naku. Kailangan? Wala. wala. Kailangan ayusin. Hmm. Ayun. Paano, paano? Kasi alam po ninyo, makinig kayo ng mabuti. May connection <laughs> ang inyong kapaligiran. Hmm. Ang kaayusan ng inyong kapaligiran o ang kaguluhan ng inyong oh. kapaligiran sa inyong utak, sa inyong utak, at sa inyong puso, sa inyong damdamin. Mm-hmm. May connection na po yon sa psychiatry. Kung masyadong kalat na kalat ang uh, kapaligiran po natin, magulo, messy, madumi, okay, disorganized, mm. ibig sabihin, disorganized din ang ating utak, pati na rin ang ating buhay. okay. Kaya matanong ko nga, kung ang magulo mm. ang kapaligiran, malamang makalat din ang utak natin. Ah, ay, eh, naku, Ayan. So, ang kalat ay clutter, di ba? Tapos, eh. ang clutter ay uh, nagiging daan sa blockage sa buhay natin. Blockage ah. sa ating mm-hmm. malinaw na pag-iisip, Yo. sa ating malinaw ng damdamin. Mm-hmm. Okay? At sa mm-hmm. kagandahan ng ating buhay. Hindi tuloy-tuloy ang mhm. daloy ng dugo ng ating buhay. Ayun. Mm. Kung merong Yeah. clutter sa buhay natin. Mm. So, time to get Okay. organized. Time to This is part of wellness. Kailangan malinis ang ating kapaligiran, ang ating environment. Hindi lamang sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating pinakamalaking bahay o tahanan mm. na itong Mother Earth natin, di ba? Yes. so, clean Earth. up now. Bakit? Kasi mm-hmm. pag magdi-declutter po tayo, ito po ay tinatawag na therapeutic. Ah, May therapeutic yun. effect sa buhay po <laughs> natin. Paano yun? Mm. Yun. I-try nga natin mm. ngayon din. Yan. Meron ba kayong nakikitang kalat dyan sa kapaligiran nyo o dyan sa sulok-sulukan ng inyong tahanan. Ito, o, dami, daming golden oh, yeah. Dove Award <laughs> Hindi yan clutter. Hindi, Hindi kalat yan. Golden Dove yan. Hindi kalat yan. Galing. Yan, eh, no. Galing. DZRH. Yan. yan Prueba. Malaking karangalan yan. Yes, galing. Pero ang benefits ng decluttering ay ito. Number one, it reduces stress and anxiety. Mm-mm. Okay. Number two, Number one. magkakaroon tayo ng mas magandang focus at productivity sa buhay natin. Tapos, okay. yan, nag, nagiging mas malinaw ang ating pag, pag-iisip. Okay? Yeah. Number four, ang magandang o malinaw o magandang space sa buhay po natin ay papasok ang bagong enerhiya. Energy. Yes, good energy. Tapos, not only that, mararamdaman po nyo, you can let go of your emotional baggage. Mm-hmm. May eh. connection po yun ha. Please take me seriously. <laughs> yes, <laughs> okay, yes, yes. tapos pag mag-create po tayo ng safe space sa buhay natin, mm-hmm. mag- magkakaroon mm-hmm. din ng magandang safe space sa ating puso. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, mas eh. madaling maghanap ng mga bagay 'Di ba? Ah. Kung organized Tama. ang buhay Tama. mo. Okay? At number eight, Correct. you can turn your garbage into somebody's treasure. 'Di ba? Sabi nila, yung oh. basura ng isang tao ay nagiging Oo, um, tesoro, <laughs> tesoro in Spanish, ah, tesoro oh. din, sa buhay ng ibang tao. So, mm. please donate to charity na lang. Tama. Oo, May pera oo, sa kaya mer- oo, <laughs> oo. Di ba? Okay, so, go, paano go. tayo mag uumpisa hmm. Start small. Hmm. Hindi naman kailangan Yun. linisin ang buong tahanan o lugar. Pero isang corner lang, hmm. isang sulok ng buhay mo ay isang sulok din ng inyong puso at kaisipan. Mm, Yun. matindi ang connection. Okay. At ang ating positive thought for the week ay, I am organized. I am organized. Areglado ako. Areglado ako. Mm. Areglado ako. Yes. Napakagaling. Yan po, yeah. Happy Health at iba pa. Positive thoughts sa araw na ito. Yes. Abangan niyo yan sa ating <laughs> Facebook page at DCH Carmen. Sa oras 34.22 na hapon kami, magbe-break. Pagbalik natin, makakausap natin ang hepe ng Philippine yeah, Retirement Authority. Ang boss. Si The boss. Um, yeah, surprised. Go ahead. <laughs> Standby po. Ay, kaibigan we'll ko right yan. Back. Uh, Babalik kami. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. MX3. Dito ako, Billy. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality pride detergent. Dunkin! Pasalubong ng bayan. RH! Number 1 Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White rose papaya, wow, white rose! White rose papaya, wow, white rose! glow up with white rose papaya! Sulit ang glow up sa white rose papaya! May papaya! Niacinamide para sa puti power times 2! Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two! Mabuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS! Kasama sa tahanan, shield sa katawan Charm ang kawawian, white rose sa ganda Smart sa kalinisan, kasama sa buhay Tunay na sandigan Mga kababayan, tayo ay magtulungan Para lahat dumaan, mabigat man napasan Araw-araw sa tahanan, tiyak malalampasan Walang iba Walang kapantay sa bawat laban Ikaw ang karamay sa ruwag sa bida Pride sa labada, ACS pamilya Pilipino, sigurado panalo ka barkada, walang kupas, special pamilya Problema ay lumipas Let's get start saan, ikaw ang kasama Kaya sa panibago na maganda na umaga Huwag ka na mag-alala Hindi ka na mag-iisa ka sa kasama mo kami Sa hirap ano sa ginawa kahit na ilang dekada Ipatok ko sa takila Kitang kita mo naman hindi nagbago Aminin niya abot kaya na nalaga Simula ng umpisa Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! Pride! detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon, napapasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But Wait, there's more! Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it! It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys, maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Champion presents Real Talk sa labahan. <laughs> Nay! Inaasar ako sa school. Kay tatay pa daw uniform ko kasi naninilaw. Hindi dapat yan ah. Nay, wala sanang drama kung nag-champion blue powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado na sa kapatian, may anti-yellowing pa. Champion? Blue powder? First yan ah. Correct. Easy lang. Walang labadrama. Champion! Tapat po sa inyo. Hello, anak. Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3 na niniwalang mabuti ang Pinoy. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal mag-asa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Champion presents Real Talk sa labahan. Sa labahan. <laughs> naninilaw pa rin tong puting damit. Kamay ko, ang sakit-sakit magkaskos. Naglalaba lang yan. Ang drama, no? Mag new champion blue powder ka na kasi. May optical blue brighteners kaya solid magpaputi. Anti-yellowing din. Champion? Blue powder? Yes, champion. Easy lang, walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. RH! Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax always remember Sa paninis, pakitawin ang sahig Mrs. Starwax, Starwax Wax Kitang that to the max Starwax, ang number one floor wax May waterproof formula Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig Starwax, Starwax Wax Kitang Starwax Floorwax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS RH Champion presents Real Talk sa labanan. Ilang oras na? Naninilaw ka pa rin? Puti! Puti! Pumuti ka na! Ang intense Naya sa bagong Champion Blue Powder. Wala nang drama dahil ito lang ang may Optical Blue Brighteners. Easy ang linis puti. Wala na rin paninilaw. Champion Blue Powder? Bago? First ever Champion Blue Powder. Easy lang, walang laba drama. Champion, tapat po sa inyo. R-H! R-H! Nagbabalik po ang programang Kaya Mesa DCRH. Makikilala na natin kasama partner Cory, ang ating special guest at best friend at good friend niya. Go ahead, Cory. Yan. Limampung taon na oh. po siya. Oh. Hindi hindi ang edad niya ha. Limampung taon sa industriya, ng lang. travel, airline, Golden hotel. Lang, golden okay. na pala ito. Oh. Ibig sabihin hospitality trade. 50 years na po ang Hanggang kanyang pagsisilbi mm. sa industriya. At ngayon, mm. isang malaking karangalan para sa aming lahat. Ayan, please welcome ang ating special guest at pag-uusapan po niya ang retirement sa Pilip sa Pilipinas. Yeah. Please welcome CEO and General Manager ng Philippine Retirement Authority, walang iba kundi si pinakamakisig na si <laughs> Bob Sosobrado. Sosobrado! <laughs> Thank you. Thank you. Good afternoon, Ricky Thank and Emma. yes. and Good my afternoon. dear friend, Corey. <laughs> May hapon kaninyong tanan. Alam mo, partner, Ayan! Oh, alam niyo, Partner Cory, na. nagkita kami nung isang araw oh, kasama ni Secretary Frasco. Yes. At talagang inusasan ko na siya. Oo, oh, kasi oh, sabi na, ko, hindi na kita pakakawalan. Ang hirap pagilapin <laughs> ka kasi. Ah. Ang eh. ni Cory. Oo, oh, oh, mahirap pagilapin siya. Ang hinahanap ni Cory. yes. Kaya sabi ko, Halika na, mag-guest ka na sa Sabado. Salamat, salamat. Thank you, Bob. Mm. At pin- pinaunlakan niya namin mm. si Bob Sosobrado. Okay, Bob. Philippine Retirement Authority. Para sa ating mga kababayan, ano bang ibig yeah. sabihin ng PRA? There's something wrong with my I can't hear. You can hear you. Ah, I can. Ah, can hindi marinig? Okay. Yeah, I, yeah. Okay. Is this Okay. Technical. There, can, you, can you hear us technical. now? Technical. Okay. Yeah. Okay. Uh, no. No? But I can hear you there. Okay. Okay, on to remove All right, na. go ahead. Tanggalin na. Okay. Uh, okay. Ayun, habang inaayos po namin ang tech. Okay. Bob, yung Philippine Retirement Agency, tell us more about it. Okay, Philippine Retirement Authority, um, that was established 1985 by President Marcos Sr. Mm -hmm. uh, in order to make uh, the Philippines a retirement haven for mm -hmm. foreign nationals. And uh, since, in fact, we just celebrated yung 40th anniversary namin. Oy, congratulations. Last oh, July, yes. our Ruby anniversary. Ruby. We're very happy. We lasted this long. <laughs> and since the time that we were established, ang dami na nating nakuhang mga foreign retirees. Ayun. Mga ilan? May target ba ang Pilipinas? May target kami every mm-hmm. year. Ilan? Uh, we average about 4,000 retirees a year. Oh, Ito ay mga expats, no? All, they have to be foreign nationals. Foreign mga dayuhan. All para under, to be under us. Oh, oh. uh, so, so far, since 1985, meron na tayong 80, about 84,000 foreign retirees. Ganun All over the Philippines. Ah, nasaan sila ngayon? Hindi uh, lamang sa ang, Manila, ang no? Ang pinaka-concentration, the biggest number is in the Metro Manila area. Mm. Oh. About 60%. Metro Manila, 60%. tapos uh, the second would be Metro Cebu, and oh. then third would be Central Luzon. Yun ang, mga concentration. Kasi yung mga retirees, mm-hmm. when they come here, unang tanong nila, uh, where do I go? Ah, where, oh, so yeah. we give them, we offer them the whole Philippines. Yeah. Yes. We don't, we don't uh, pay, uh, you know, favor, play favorites because we want to sell the whole country. Yes. oh. Ano yung incentive? What are the incentives for expats to retire in the Philippines? Ayan, maraming nakikinig nanonood ngayon, partner Ricky. Hmm. Yan. Well, of course. The, the, the first incentive for oh these people is Uh-oh. they get to live with the best people in the world. The Oh, syempre, palakpakan natin ang Pilipinas. The best caring people. Yes, the best. Tama. Yes, that's uh, that's the number one selling mm-hmm. uh, selling okay. weapon of the, yeah. the Philippines. Yeah. But actually when they come here, they also get some tax benefits. Ayan, I mean uh, walang tax babayaran. No, my, uh, when they have when they arrive here the first time, entitled sila ng to bring in 7,000 dollars worth of personal belongings, Yeah. tax free. Belongings, ah, belongings. belongings, oo. Oh. tax free. Kotse, ah, ganon. Yeah. oo. Ah, Kotse, and then mga ganon. and then uh, they also have to uh, when they travel abroad because they're allowed to oh. travel in and out Ah. Once they have the visas visa, here, na retirement, visa, visa yes. pwede sila magbiyahe in and out, even if every week, if they want to, Ayun. without oh. having to ask permission from anybody. Okay. So they can travel in and out. And when they do that, hindi sila kailangan magbayad ng Philippine Transportation Tax. Man, swerte naman nila. 1,620 yan, di ba? Oo. Every time you travel. Oo. So, Pero pag meron silang, uh, let's say, official retiree na sila, meron ba silang special passport? Or? Meron silang uh, visa. Mm-hmm. It's called the SRRV, uh, ah, oh, Special Resident Retirees Visa. Ah, SRRV. Yes, and then bibigyan namin sila ng ID, mm-hmm. SRV ID, for easy, you know, uh, proof na they are residents Because here, when they come, entitled din sila sa discount. Aba. Uh, ang ang no, I have to make a distinction. Yeah. Ang ang rule kasi dito sa Pilipinas na uh, senior citizens are entitled to 20% discount. Mm-hmm. But that's only for Filipinos. Mm-hmm. Yes. Okay. Although some commercial establishments still offer them the discount, but we told them that you cannot force yourself on them yeah. if they don't want to give you the discount. Yes, yes. Uh, so, Pero courtesy. Uh, courtesy. Ang ginawa namin mm-hmm. uh, sa PRA, nag-recruit din kami ng sarili naming list of lifestyle establishments yeah. that will be giving them the discount for sure mga hotels, yes. resorts, Ayun. restaurants, mga spas, wellness centers, Ayun. yung mga ganun. So yung mga retire, official retirees dito sa Pilipinas na galing sa ibang bansa, mm. Ano ang status nila, citizenship status nila? They maintain their citizenship. citizenship. Ayun. But they are considered permanent resident dito. Eh paano naman ang mga Pilipino na merong US citizenship pero dual, may Filipino rin? They do not we do not handle them. Ah, hindi pwede. Ah, hindi pwede. Yung so, handle namin, yung purely uh, uh, foreign oh, dayuhan, passport holder. Ayan, yeah, yeah. Foreigners. Yeah. Good. Okay, okay, so yung mga Filipino na US citizens, hindi hindi sila um, maaalagaan ng Philippine Retirement Authority. No, if they Pwede. are if they are US citizens, Pwede. And that's all they are they have yeah. US citizenship. Tama. Ah, kami, kami mag Pero kung may dual, may Filipino, no. Sa they anong anong us. agency sila, anong department? Well, they can they they don't need anybody because they oh. are Filipino citizens. Ay, okay. Oh, well, they're they, dual. They get, so, yeah. walang incentive as a retiree din. Wala. Ay, kawawa ano Well, they, naman. they have the ano, National yeah. Commission on Senior Citizens. Yeah. Ah, yun lang. They can help them yeah, out. Yeah, yeah. Oo, yun lang. So, yeah. Uh, ah, okay, okay. Back to ano, so, your new anong, programs. Oo. Oh, new programs. Anong hinahanap ng mga retirees dito? Unang question nila is, oo. Is it near a hospital? Yeah. Ayun. Tama. Is it near a shopping mall? Tama. Hmm. And then third question, is it near a golf course? Yeah. Ah, ang gusto <laughs> nila. Yan mga, mga Koreans. Si, sabi ko sa inyo eh. Tama. Sabi ko sa inyo, Ang golf. partner Yeah. Ricky. Tama, Ricky. Yeah, tama. Magpatayo ka na ng golf course Yes. mo at retirement Talagang- village. Hindi, marami na. Di ba? Marami. Marami na. Saan ba yung Marami na pinakamagagandang retirement villages sa Pilipinas? Actually, uh, kulang tayo ng kulang. retirement oh, facilities. Kulang, ah, sabi ko sa iyo, partner. Kaya Ricky, magpatayo ka na. Uh, oh. tayo. Kulang tayo. Yes. There are, there are a uh, Alam number of oh, beautiful oh, right. retirement facilities. Saan? Uh, all over, all, all over, the Philippines. Meron dito sa Manila. You remember our neighbor before, <laughs> our neighbor of Hayat? Lopez Compound. Remember yes, that? yes. That's now a world-class retirement facility. Oh, bisitahin nga natin Beautiful, yun. beautiful. Oh, okay. World-class, yeah. Wow. So, there, there are many yeah. of those. Kasi But, malapit sa ospital yun, San Juan de Dios. Right next, oh, oh. no, di ba? So, they are like that, but kulang pa rin because we yes. want to attract more. Yes. Tama. Okay. Yeah. Partner Ricky, magpatayo na tayo. Meron tayo. Pero blue zone, retirement. Yeah. Pag gusto magtayo, partner Corey, mm. uh, ah, sa, pwede ba lumapit sa PRA? Yes. Kung may, may intention incentive. sila magplano. Anong incentive? Anong incentive? Ang incentive actually comes from TIESA. Yes, uh, tax, holidays, tax holidays. Tax holidays yeah. that oh, PIESA okay. gives them. But you can come to us yes. pag natayo na yan yes. uh, you can come to us so we can help Market. you promote it promote yes, oh, promote right. it oh, will oh. you become oh. our parang our partner yes, oh pero yung dati na Lopez yes. compound anong pangalan niya ngayon Basta retirement yeah, village yun. Mga ilang bahay ang nandoon? All. All the, I think there are about 16 houses 16. inside that compound. Oh. 16 and Ang ganda ng lugar, no? Beautiful. Ah. Lalo na ngayon because they really oh, refurbish oh. Ang daming puno. Oo. Oh, oh. But it's only as, dalawang klase kasi yung uh, retirement facilities. Merong independent, independent living, living merong assisted, assisted living. living. Ayun. Anong yung pinaka... Sa, ano, assisted living assisted yung sa Lopez. Oo, oh, oh, kasi malapit sa, uh, sa ospital, uh, no? Pero yung... Um, Sige, we'll do it. Yeah. Anong karamihan ng mga klase ng mga retirees uh, nandito? Yung may assisted oh, living? Oh, active. Or, eh, it's a balance. Active living. uh, balance, both, ah. oh, 50-50. Oh, ano yung mga bansa na number one na retirees sa Pilipinas? The number one top nationality natin uh, retirees is the Chinese, People's Republic of China. Okay. Uh-huh. Tapos number two would be the hindi South. Pogo ha, hindi Pogo. Hindi, hindi. Ah, they're not, they're not. In fact, during the Pogo time, we we're checking out of the 84,000 or 83,000 at that time, mm. uh, we only had seven. Seven oh. na connected with Ayun, Pogo. Mm. Ano? Mm. But officially connected City with Pogo, yeah. oh. licensed by PAGCOR. Yeah. Oh. But when the Pogo issue blew up, Oo. they all disappeared. They all left, went back home. So wala na talaga sa amin. Oh, yun. Ayun, yun. Very good, of Oo, that's good. After the Chinese, So maybe Chinese, Chinese, tapos? no, number two would be the South Koreans. Yeah, A lot of South Koreans Ah, nagpupunta dito because they enroll their children to study English. Yes, Oh. And then third would be the Indians. Ah, Maraming ah. Indians. Marami sabi ko na eh. Oh. and then fourth would be the Americans most of which are former Filipinos, mga mm. balikbayans. Mm. Yes. But they cannot give up their U.S. citizenship, ano ha? No, they don't have to. They don't, They have, don't have to. They, don't have They, maintain just want it. to be here. Yes. Yeah, Ayun. They want How about retire. European? Itatap mo rin ang European market? Yun na nga eh. Uh, That's what we're trying to get now mm-hmm. because kulang kulang tayo sa European uh, uh, retirees. So our target now, uh, especially for 2026, Yes. retire, uh, Europeans, Americans. We need more of the Americans, okay. yeah. the yeah. Canadians, yes, the Canadian, Australians. Australian. Yeah, okay. that's our. Those are our target markets now. Sige. Alam nyo, uh, tutulungan namin kayo sa partner Emmer. Mag- iikot kami yung mga uh, entertainers natin. Partner. yung mga magagaling na entertainers Take a partner. May, sila na may connection ang ginagawa mo ngayon sa Blue Zone. Yeah, yeah. Ah, yeah. Sa Re- Philippine Retirement yes. Authority. Yes. Mag-collaborate okay. na kayo. Yan, ha? Pero bago niya, mm. bago niya sagutin yan, partner Cory, partner Emmer, magko-commercial break okay, tayo. Okay, nakalimutan okay. na. Pagbalik natin <laughs> yung Blue Zone. Okay. At tanongin din natin ang tungkol doon sa magkano yeah. ang kailangan Okay. Ah, parang deposit para mag-return. Standby po mga kaibigan, we'll be right back. Okay, babalik kami. <laughs> Number one. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala matapos itanghal bilang 47th Catholic Mass Media Awards Best Radio Drama Series ang programang Sa Kanyang Panahon at Best Radio News Program sa katatapos na 13 Makatao Awards ng People Management Association of the Philippines ang programang DZIA Rich Boom! Balita! Patunay lang ng inyong walang sawang pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. naman. Kaya panahon na naman ang aginaldo, kainan at kasiyahan. Umiwas sa maalat at mamantikang pagkain, baka ka ma-high blood. Kurot-kurot lang sa lechon. Huwag ding gawing ulam ang panghimagas. Tataas ang blood sugar mo. Baka ka ba diabetes? Inuman na naman kayo ng tropa. Hinay lang ha. Drink moderately. Huwag ka nang magmaneho kung nakainom. Baka ka madisgrasya sa mga walang parigalo, patatawarin. May next Christmas pa naman. At kung may matanggap na regalo sa ninong at ninang, abay magpasalamat ka. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Yun lang. Love you na! Isang paalala mula sa DZRH. Congratulations to Mr. Fred J. Elizalde, Chairman, MBC Media Group, and to Mr. Ruperto S. Dao Jr., President, MBC Media Group, recipients of Media Specialist Association of the Philippines Media Icons of 2025. MBC Media Group is honored and very proud of you both. RH. RH. At babalik po ang programang Kaya Mo sa DZRH. Balikan na natin ating special guest. Ayan, ang in question ni Partner Cory. Ayan, sino-sino ang mga who's who na retirees dito sa Pilipinas? Yung Blue Zone. Blue Zone muna. Malaman natin ang sagot sa Blue Zone. Ah, yung Blue Zone. You want Blue Zone muna. Okay. Ah. Yeah. Yeah, li- living, living healthy, happy, yes. hopeful. Yan ang buhay natin. Longer, 100 years. Yan ang crusade ko. Oh, we, yep. we have a platform so we will visit. We have to... Uh, we have to get together with that. Oh. Yeah, I'll send somebody to see you about that. Yes, sir. So and then we can accredit it and help you promote yes, it. Yes, sir. Thank you good. very much. Tapos, eh. alamin na din natin mm. kung sino-sino, who's who sa mga retirees dito sa Pilipinas na kilala at batikan. Yes. Mm-mm. We have uh, made sure na we attracted a lot of the high profile. Mm. Um, some of the, you probably, I'm sure you've heard of the late uh, Beth De Romulo. Yes, yes, of course. one of our retirees, of and the late uh, yeah. Juvenal Sanso. Yes. And also one yes. of our retirees, uh, Loida, Nicholas Lewis. Yes. One of our retirees, mm. many mm-hmm. others. There so many. Uh, uh, early this year, we had a member of the German parliament. Ooh. That is uh, retired. She's, she's, ha- she's happily settled down now. <laughs> And, so dito uh, sa Metro Manila din? Uh, no, in Ang the province. Pinili. In the oh, province. pinili yeah. niyang probinsya. Yeah. And okay. then uh, we have a lot of ambassadors and consuls mm. Uh, who Galing. have retired here now just uh, last month, uh, consul, Korean consul of Cebu. Um, yeah, he's retired. Many, many, and here's something uh, that's very interesting. International Magazine. Yeah. It's a very popular magazine published in uh, USA. Mm-hmm. Ang readership nila, US and Canada. Mm-hmm. And then they ran a survey. Uh, if you were to retire among the readers, yes. Uh, where would you choose? Yeah. The number one choice is Panama. Second was Portugal. Third was Mexico. Uh-huh. Philippines, number 11 lang oh, ang Philippines. So, but, number one choice was Panama. Number three was Mexico. The ambassador of Panama retired in the Philippines. <laughs> and the ambassador of Mexico wow, retired. Yeah, <laughs> ang galing oh. naman. So that's why oh, oh. the country, our country has a lot of potential. Yes. A lot of potential. Pero may special award uh, ang Pilipinas, <laughs> di ba? Anong good news, partner? Well, the good news is a few weeks ago, we were told that Tripzilla, yung yeah, uh, Bloom yeah. Booking platform, um, declared and awarded the Philippines oh. for the mm-hmm. first time best retirement destination in Asia. Ay, palakpakan natin ang Philippines. We're very happy. For the first time, Philippines uh, got First that time. Yes. Oh. yes. Ulitin natin yan, Bob. Ulitin <laughs> natin. Ang Pilipinas Ang ay Pilipinas the ay best- nagwagi. Ah. Uh, Nagwagi. Oo. Ah, ah. As best retirement destination in Asia. Ang galing ng Pilipinas. Hindi lang palamig Yes. yan ang Pilipinas talaga palang napaka Galing. retirement Mahalaga retirement destination. Why why do why do the ret, foreign retirees prefer our country. First of all, low cost of living. Mm-hmm. Secondly, is our proximity to nature's bounty. oh yung Kahit saan sila, natin. already right mm-hmm. there. Mm-hmm. The you know? mountains, the yes. yes, and uh, the our, our welcoming attitude. Right. We treat our visitors like they were part of our family. Right. Totoo diba? yan. Palaging ganun tayo. Yun. And then, plus the speaking English. Oh, uh, yun. The proficiency in English is Kaya really Kaya huwag niyo kalilimutan ang English, ha, ah, Talaga. mga kababayan. Galing talaga. talaga. So, Maganda yan para sa turismo din. Yes, yes, mm yes. So, all these things ang uh, well I ask them I, I I find time to chat with the mm retirees. I ask them, "Sir, uh, what made you decide to come to the Philippines?" Yun yung mga reasons nila. Yeah. Na, I love your people. I love the way you take care of old people. Yung mga ganun. Mm. So, talaga yan. the Filipino eh, spirit and the mm culture of Filipino is our number one selling yan. tool. Yan ang ayong ah, pag-aaruga. Talaga. Yan ang tinatago ng pag-aaruga eh. Kaya nga ngayon we're trying we have the more more reason to try to develop ang European market. Yes. Kasi mga Europeans now they have discovered Discovered. the Philippines is the center of caregivers. Yun. Yes. The best Tama. caregivers in the world yan. nasa Pilipinas. Tama. Oh, Oo, Oh, so- sabi ko nga, dito magtayo ng caregiving, dito sila pumunta. Yeah. dami na Yun. The whole village will take care of you guys. yes, yes. Pero partner, Oh. oh. Di ba kulang tayo sa retirement villages, sabi gagawa na ni nga Bob. Tayo. O, oh, tama, gagawa tayo. Oo. Kulang. Tulungan natin. So, manawagan tayo sa mga developers, right? Yes, Sa lahat yes. mga developers sa Pilipinas. Yes. Magpatayo na kayo ng world-class Yes. retirement villages Yes. para matuwa naman si Bob Sosobrado. <laughs> Ma- Matuwa naman mga <laughs> Pilipino. yes, of course. Oh, tinatanong ko, Yeah. what is it required? Yeah. Isn't there a, a fund that they have to deposit yeah. like a ah, bond? Is Oo. it oh. called a bond? They have a visa. They are required to put a visa deposit of na 30,000 US dollars. Mm-hmm. Bawat, 30,000. bawat retirement. Yeah, bawat, uh, principal retiree. Uh, 30,000 US dollars. Pero that amount sa kanila yon. It's kept in an accredited Yes, bank oh, Yes. under their name. na pwede nilang gamitin. Pwede nilang iuwi when they decide to cancel the retirement visa. Mm-hmm. Pwede nilang kunin lahat including interest. Interest. Ah, Yeah. pero hindi nila pwedeng galawin. Ah, pwede nilang okay. gamitin to Oh, buy a buy. condominium unit. Yes, Ah, pwede. Oo. Uh, but, uh, or to for uh, long-term lease. Yes, Ayun. Pwede yun. Pwede yun. Yeah. Ayun pala. Or yes. to start a business, pwede rin? Yes. Pwedeng yes. gamitin yun? No, no, not to start. They have to have extra, extra. amount Aha. to use okay, okay. for business purposes. So, yan ang minimum pala, $30,000. $30,000 dollars. Okay, mm. very good. Ang dami niyan. Nakakalat lang sa buong mundo yan. They will discover tao. the jewel of the Asia and yeah. the mm-hmm. Philippines. Yeah. Mm-hmm. Ano yung cost of living para sa mga retirees dito? Let's say, let's say doon sa retirement village, Normally, ano yung cost of living nila? Well, it all depends on the kind of uh, retirement. Meron namang high-end, merong mm. Oo. low-end, na ganon, facilities. But they say that 2,000 for them, $2,000 a month is more than enough Lord, than to cover. to cover. That's the feedback that we get from Yeah. them. Pero wala pang medical expenses Wala yun. pa, ah. wala pang medical yan. Oo. Ah, ang gist nun kasi, sir, di ba talaga yung medical from their country na ma accredited Oo, dito. meron yung, naman. Yung insurance nila, let's say medical nila. insurance sa ibang bansa. Good question, partner Emmer. Mm. Na may accreditation din Yes, dito sa yes. mga ospital? Many years ago, m- kung meron silang foreign medical insurance, hindi nila magagamit yun Tama, with hospitals in the Philippines. Mm-hmm. Pero ngayon, may nakahanap kaming company called Bright Care. Uh, yung Bright Care can link up their International Yun, Insurance Company to the hospitals dito sa Pilipinas. Tama. so oh, ngayon, nagagamit na nila. interesting. So wala nang problema sila ngayon. Ma-interview nga natin yung Yes. Bright Care na yan. Plus, plus, we give them the opportunity to link up with PhilHealth. Yun. So meron kaming MOA with MOA, PhilHealth to give a discount to our retirees, tama. which PhilHealth did. Did. Na Ayun. merong discount ang ano. So retirees natin ngayon can avail of PhilHealth or their own medical insurance. Ang ganda, Right. partner Ricky. Yan. Nag-iisip na yan. <laughs> Magpapatayo na yan. <laughs> Hindi, talaga nag-usap kami ni Ricky. Magaling si No, but many years ago, yes. yung oh. kwento ko lang, mm-hmm. Oo. Oh. yung presidente ng Canon Philippines, who mm-hmm. was a Malaysian-Singaporean, nagpatulong pa sa akin para kumuha ng SRRB. Talaga. So, Ayun. Ah, I think gan- ganun ang quality Wow. no, na dating expat executive mm nagustuhan dito at nanatili na dito after retirement. Yes. Maraming ganyan. Ano? Marami talaga. They, the moment they get a chance to uh, try out our mm culture, and ayaw na lang. In fact, one time, I saw a, a vlog on, on TikTok yes. na nakalagay, do not visit the Philippines. Mm. So I got so oh, interested. Bakit kaya? Yeah, Bakit? Maso. Nakalagay do, do not visit. Because you the moment you eat the food, you, never look, for anything else. <laughs> <laughs> when you meet, meet the people, people you never <laughs> want anybody else. <laughs> Ganun pala. Ganun yun. Ayaw na umalis. Kung ayaw mo, kung ayaw mo mag-fall in love with the Philippines. You fall in love right away. Kaya talagang love the Philippines. Yes, yes, yes. Galing. galing. Ang galing-galing partners. We're happy that these uh, foreigners are di- discovering what we Filipinos are all about. Tama. And I, you know, you should hear them when Tama. they talk about how how much they enjoy our country. Yeah. Ang sarap pakinggan. You know, para sa nakakataba sa puso. Talaga. Yeah. yeah. Kaya ngayong kapaskuhan, puro ganyan ang pag-uusapan yeah. natin. <laughs> Pagmamahal. Pagmamahal. Wala oh. na toxic toxic ha. Wag yep. muna. Lang kita mo mga De, at saka napakaganda naririnig natin yeah. yes. sa PRA mismo. Yes. Na kay Bob yung feedback amidst all the negative news, yes, there is still this oo. bright side yeah. of of people from all over the world who choose to come to live here. Yeah. And yun naman ang kagandahan nun. Yes. Alam mo, Bob, talagang uh, napakaganda ng binalita mo, pero as usual, yeah. Ah, ating wala oras na, kulang tayo sa oras. Limited. Nasa iyo opportunity na yes. magbigay ng mensahe sa mga nakikinig sa atin not only here but abroad At ha, ah, sa buong mundo. na mga OFWs who have who have employers who are thinking of coming here. Yeah. And maybe they can sell that uh, piece to them. Go ahead. Uh, uh, it changes, you know, what we do at PRA, we're trying to change the narrative. Mm. Because, you know, after all that's been happening lately, yes. we want to show them that the Philippines is uh, all positive. Yeah. Plus, we try to give them many opportunities, many choices, so that we want to be sure that they enjoy the sweetness of doing nothing. Yeah. <laughs> Alam mo, sabi nila, art of doing nothing talaga yeah, yun. Eh. Yeah, retiree. When you're hmm. retired, you're That's it. That's Ayun. where you go. And yeah. purpose living. They could they come here. Exactly. And, you know, yes. Dapat Their meron final din na legacy mo. makabuluhan ng yes. kanilang buhay. Yun ang gagawin na. Yes. Mm. Bob, you know, napaka-positibo si Bob. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Bob. Maraming Thank you maraming much. salamat sa oras. At uh, hopefully, magkaroon tayong part 2 Maybe sometime Yan. in 2026. Yes. And more power to the Philippine Retirement Authority. Salamat. Salamat. Yeah, He's the good guy. Bob Ricky, Emmer and Corey. Yeah. Salamat. Yeah. At maligayang Pasko. Lako. At manigong bagong taon sa lahat ng mga yeah. retirees yeah. sa Pilipinas. Yeah. Hey all retirees, welcome Welcome and welcome. Do not leave. Do not leave. you know, every time, every time I welcome them, I always say, "Welcome to paradise." Yes, yes, tama. Diba? ang paraiso, paraiso. ay ang Pilipinas. Yeah. Okay, so oras natin okay. 4.59 ng hapon. Dito po nagtatapos ang programa natin. Napakagandang tinalakay natin ang ang Welcome to Paradise yeah. sa pamamagitan ng Philippine Retirement Authority. At uh, kami po ni uh, ah, Corey at ni Emma nagpapasalamat na napaunlakan tayo Partner. ng uh, no less than present CEO ng Philippine Retirement. Yeah. Si Bob. Yeah. Z. Bob Z. Yes, Bob yes, Z. Emma. Yes. Ah, hello la sa mga kapitbahayan natin Ayun, sa GK Blue Ano? Zone na nagka-celebrate sila. Ito, Yan. Nanonood Ah, sila. ba birthday? Yeah. Nanonood sila. Birthday ni Tony. Ah, sa January 17 Ah, okay. kami. So, bukas Okay. naman po, congratulations po, UP versus Lasal. Oh, yeah. <laughs> Ay, ani May the best mo. win. May, Anin the best Lisa. team win. At sana mauwi na natin ang corona book. Ay, iuwi na rin yun. Tapos sa ating programa, <laughs> tandaan nyo tuwing Sabado alas 4 ah. galing 5 ng hapon, ang paborito niyong eh, programa, ah. Kaya Mo Yan! Yan! <laughs> Bye! Happy weekend! God Bye, bless! partner. God bless everybody. Buhay, Jerry. Hindi lang sa Mega Manila, pati rin sa Metro Manila. Number 1 ang inyong DZRH ayon sa third quarter survey ng Kantar Media. Number 1 sa Metro at Mega Manila ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan saan man, kailanman. Dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. bayang napuno ng trahedya, bayang ninakawan ng pag-asa, saan pa ba papunta? Ngayong Kapaskuhan, magsilbi tayong pag-asa ng bawat isa sa mundong puno ng kadiliman, magsilbi tayong mitya ng liwanag at pag-asa ng iba, gaya ng pag-asang hatid sa atin ng sanggol na isinilang sa sabsaban na isinilang para tubusin ang ating mga kasalanan. Pagbabagong hatid ng bagong taon naway maging tulay ng ating tuluyan at totoong pagbangon. Dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. DZRH, a proud member of MBC Media Group. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. RH! Champion Detergent. Tapat po sa inyo. RH! Champion Detergent. Tapat po sa inyo. RH! Number 1 Oh, so good! Kung mayo so tanghon, so bagay sa bawat celebration. Visayas, Sotanghon. Hmm, so good! Sotanghon! Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. extraordinary With alphabet, agama na sangkap nito Tunay, original at natural na suplemento With MX3 Cups, coffee and tea With MX3 It's for you and me With MX3 Dito ako, believe Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Apat na minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Ngayong Energy Month, Samahan nyo kami tuwing Sabado at Linggo alas 5 hanggang alas 5.30 ng hapon para sabay-sabay nating tuklasin ang mga kaalaman solusyon at isyong pang-enerhiya mula sa kalinisan ng pinagkukunan hanggang sa kahusayan ng ating supply at marami pang iba sa tulong ng Aboy Teas Hour kasama ang Department of Energy. Makikipagpalitaktakan tayo tungkol sa enerhiya at pag-angat ng bawat Pilipino kasama ang tambalang Sherwin Alfaro at Sister L, Elaine Apit sa Energy Tower. Hatid na Aboy Days Power kasama ang Department of Energy. energetic at powerful na hapon sa ating lahat ngayong National Energy Consciousness Month. Makakasama niyo po kami para alamin ang iba't ibang kaganapan sa larangan ng enerhiya sa bansa. At sa pakikipagtulungan po natin sa Department of Energy, ako naman Sherwin Bata Alfaro. Magandang hapon na ah, Pilipinas at ako naman po si Sister L. Elaine Apit. Nako tama ka dyan Nong Sherwin ano? Kasama ang DOE ang program programang ito po ay hatid din ng Aboitiz Power at ngayong araw nako kabilang po sa pag-uusapan natin nito marami makakarelate ang e-mobility na naglalayong isulong ang paggamit ng mga electric vehicles at tatalakayin din po natin ang mahalagang papel ng EVIDA Act o yung pong Republic Act number 11697 na nagsisilbing pangunahing batas ah, na nagbibigay po ng direksyon, insentibo at balangkas ah, para sa pagpapaunlad ng industriya ng electric vehicles dito po sa ating bansa. At kaya naman sa bahaging ito ng ating programa ay makakasama na natin si Mr. Patrick Aquino, ang uh, Director of Energy Utilization Management ng Bureau o oh, ng uh, Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Magandang hapon po, Director Aquino. Good afternoon, sir, and advance Merry Christmas. Good afternoon, sir. Okay. Magandang hapon, uh, Sir Sherwin, Miss Elaine, at advance Merry Christmas rin sa lahat ng nakikinig ngayong hapon. Ayan, ano po ba ang pinakamahalagang milestone o target na gustong maabot ng Pilipinas pagdating sa dami ng e-vehicles? Talagang dire-diretso na tayo sa tanong, no? Oh. Sa ating kalsada. dire ang ang target natin talaga hanggang 2028 umabot tayo ng higit isang milyong uh, mga electric vehicles na na-deploy at yung bilang naman ng ating mga charging stations ang habol natin umabot ng 7,000 mahigit eh. Mm-hmm. Yun ang target natin through 2028. Kung maitatanong nyo nasaan na ba tayo Opo. dun sa bilang ng mga rehistradong sasakyan Ngayong taon hanggang Setyembre, umabot na tayo ng 41,000 electric vehicles. Wow. Pagdating naman do sa charging station, nasa 1,223 na tayo. Ang mm. lawak na rin pala. Mal, madami-dami na. Pero sir, ano, director, pag, pag, para po maabot ito, eh, mayroon po ba ang uh, gobyerno na uh, funding o programa ang DOE na tumutulong po sa mga negosyante na gusto pong magtayo ng charging station o battery swapping hubs para po lalo silang dumami? Yung pagdating naman do sa ating mga insentibo, mm-hmm. ang framework natin, ginagamit natin yung tinatawag nating create more. Mm-hmm. So magkakaroon, i-endorso natin, meron siyang available na income tax holiday, capital uh, duty-free importation, So kailangan may proseso lang pero yung agarang pondo mm-hmm. uh, na financing, Opo. i-work out nila yon sa mga pribadong uh, lenders at yung sa ating mga uh, government banks, nag-o-offer rin naman sila dahil energy transition tong ating mga electric vehicles at mga charging station eh. Mm-hmm. Mm, at uh, dahil po sa ang uh, target din natin ay mapababa yung polusyon, mm-hmm. eh paano po nakikita ng DOE na babaguhin ang e-mobility ang araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan, lalo na sa mga syudad dahil uh, alam natin na uh, gusto natin na uh, mapababa pa yung uh, carbon emission mm-hmm. sa ating bansa. Uh, alam niyo kapag ka nakasakay na kayo, uh, Miss Elaine, Sir Erwin, nakasakay na ba kayo ng isang electric vehicle, yung battery electric halimbawa, makikita nyo ang laki ng pagkakaiba nito. Mm. Tahimik yung makina, Opo. wala siyang ingay, wala hmm. siyang usok. Ang ikinaganda pa nga nitong ating electric vehicles, pwede pa siyang i-power ng ating renewable energy. Mm-hmm. Kaya kami dito sa DOE, gusto talaga natin na dumami yung mga electric vehicles kasi may posibilidad kung meron kang solar halimbawa sa iyong bahay, may solar rooftop ka, pwedeng libre na yung pag-charge mo eh. Mm-hmm. Dahil yung galing na sa araw, bahagi nito, nagagamit mo na rin sa sasakyan mo. Mm-hmm. At parati nating sinasati sa, sa ating mga kababayan, yung cost to operate. Mm-hmm. Kung gumagastos ka ng limang piso para magpatakbo ng isang internal combustion engine, yung mga datihang sasakyan, Opo. pag dumipat ka ng electric, mahigit isang piso lang eh. Mm. So lamang na lamang ang ating mga kababayan. Kaya talagang iniingayo na iniingayo natin silang mag-electric vehicles na. Mm-hmm. Sir pa- uh, Director Patrick ano, napansin po natin actually nakasakay na po ako at napansin ko nga eto sa obserbasyon ko lang po mas mas uh, cheaper yung ibinabayad po talaga natin mm-hmm. ano, nakakatipid po ang ating mga kababayan. Pero ang tanong po diyan na uh, Director, dahil po bago ang teknolohiya na ito, paano po titiyakin ng DOE yung uh, safety, kaligtasan ng ng mga baterya ng e-vehicle. Baka po kasi mamaya magka-trust issue mga kababayan. Paano pag gas nasira, ganyan? Mm-hmm. Meron po ba tayong standard o regulasyon na sinusunod para maiwasan po yung sunog o kaya naman po aksidente? aksidente. Isa-isahin natin ha. Pagdating dun sa sasakyan mismo, mm-hmm. meron tayong recognition process na yung lahat ng mga sasakyang ibinebenta, kailangan nagko-comply siya. Nasa listahan siya halimbawa ng ating DOE at nagko-comply siya dun sa mga requirements ng ating Philippine National Standards or PNS na ina, pinamumunuan naman ng DTI. Mm-hmm. So sa sasakyan, yun yung ating magiging gabay. Walang produkto, kung meron tong mga dumaan siya sa DOE, dumaan siya ng DTI, maaasahan ng ating mga kababayan na ligtas ito at efficient yung sasakyan. Mm-hmm. Pagdating naman doon sa charging stations, ang ating DOE ay nag-a-accredit at nagre-rehistro. Kamakailan lamang nga, nag-issue tayo ng mas baigting naga, mga guidelines para siguraduhin na yung ating mga charging stations, merong safety features. Meron tayong pang-extinguish. Ah, uh, Halimbawa, magkaroon nga ng uh, ignition. Mm-hmm. Tinuturuan na rin natin at nakipagtulungan tayo sa ating Bureau of Fire Protection para kung meron mang untoward na mangyari, alam ng ating mga bombero kung paano uh, ah, ipigilan yung sunog. Mm-hmm. So yun yung ginagawa natin. Pero ang assurance natin sa publiko, kapag karehistrado to, accredited siya sa DOE, dumaan siya sa proseso sa ating DTI, sigurado yung ating safety dito, sigurado yung ating efficiency dito. And uh, Director, uh, sa parte po ng DOE, gaano ka-importante na hindi lang tayo mag-aangkat, mm-hmm. kundi magkakaroon din dapat tayo ng local manufacturing o assembly ng mga e-vehicle at mga baterya dito sa Pilipinas. May mga ganun po bang projection ng DOE? Yung yung ating direction time up for the electric vehicle industry or CREVI, eh magkaroon tayo ng domestic EV market. Mm-hmm. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw, ilalabas yung ating electric vehicle incentive strategy. Pinamumunuan nito ng ating Department of Trade and Industry. Mm-hmm. Ang layo nito, maging producer tayo ng mga domestic nating pangangailangan at meron tayong orientasyon na mag-export rin. So mhm. yun ang aasahan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Nako, Director Aquino, sir, ito, importante po ang mayroon tayong uh, interagency coordination. Maliban po sa DOE, sino-sino pa po yung mga ahensya ng gobyerno po na may malaking papel sa pagpapatupad po ng EVIDA Act at uh, tulad po ng LTFR, LTFRB, LGU. Kanina po nabanggit niyo yung DTI, malaking bagay din po yung kanilang papel na ginagampanan. So, go ahead, sir. Mm-hmm. Yung atin naman pagdating dito sa interagency, yung ating Department of Transportation, nabanggit nyo na yan uh, ang ating DENR, ang ating DTI, at dahil lang habol rin natin, magkaroon tayo ng just transition, pati ang DOLE, pati ang ESDA, kasama po natin yan. Para yung ating mga technicians, meron pong gagawa ng mga sasakyan para kung ano man magkaaberya yan, alam ng ating mga kababayan, buo yung ecosystem para matulungan sila at kung mag-aberya man yung kanilang sasakyan. Eto naman, Direktor, dahil uh, ang uh, kailangan natin, di ba, para mapaandar to mga e-vehicles eh kuryente. Mm-hmm. At paano po tinitiyak ng DOE na ang uh, kuryenteng ginagamit natin para sa mga uh, ah, e-vehicles ay galing sa malinis at renewable na source? I, I think yung ating uh, yung co-partner natin sa programang ito, Aboritis Hour, sila ang may pinakamadaming renewable energy power plants. Kamakailan lamang nagkaroon tayo ng mga green energy auction. Ang layo natin sa Philippine Energy Plan 2023 to 2050, pagdating ng 2030, kailangan lagpas 35%, 35% ng ating power generation galing na sa renewable. Bago matapos ang 2040, higit 50% na. So yun ang target ng ating pamahalaan. Ang focus natin paramihin ang renewable energy dahil ang ating energy transition nakasalalay ang EV, mapapower ito dapat ng renewable energy. Nako, ano Director ba? Diba? Aquino, mm-hmm. ang bata-bata nyo pa pero ang dami nyong alam. <laughs> ang galing-galing. Hindi, napakalinaw. Oy, madaling intindihin napakalinaw. kasi. Oh, very, uh, hindi mo kailangan magtanong ng, paano ba yun? Mal, ma, ano mo na eh, gets mo na agad. Direct ka agad. Mm, oh, napaka-concise yes, magpaliwanag. Yes, concise siya magpaliwanag. Director Patrick Aquino, sir, maraming maraming salamat. Ang, gan- ang ganda po at ang sarap pag-usapan, yung mga bagay na ikagiginhawa ng bawat Pilipino at mabuhay ang mga taga-gobyerno, ang DOE po. Salamat dapat po sa, of course, nandiyan kayo para mm-hmm. umalalay po sa mga proyekto ng uh, gobyerno. Thank you po, Director. Maraming salamat at advance Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas po sa Merry mga taga-DOE. At syempre, sa ating pagbabalik, eh, makakasama naman natin ang co-founder at Chief Product, uh, Product Officer ng AP Electric Mobility, si Mr. Nico Policarpio. Oras po Pilipinas, ganap ng labing limang minuto makalipas po ang ikalima ng hapon at magbabalik ang Energy Power Hatid na Aboy Tees Power Kasama ang Department of Energy Number 1 bath Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i mo, pamilya protektado, i mo. Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bell here. You know my favorite part about the holidays? Sharing moments with Duncan. Hot chocolate with Mama's Noche Buena Choco BTN for game night with cousins, and buckets of munchkins for family reunions. There's nothing like sharing holiday moments with Duncan. Ma, I'm home! At alam ko favorite mong pasalubong ng bayan. Duncan! Hey, it's Belle Mariano with a friendly reminder from your Duncan fam. Ingat sa biyahe! para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS! Nay, mano po? Papasok na po ko sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, maghalang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion presents Real Talk sa laban. Sa <laughs> laban. <laughs> inaasar ako sa school. Kay eh, tatay pa daw uniform ko kasi naninilaw. Hindi dapat yan ah. Nay, wala sanang drama kung nag-champion blue powder. Ito lang kasi ang may optical blue brighteners. Pasado na sa kapatian, may anti-yellowing pa. Champion? Blue powder? First yan ah. Correct. Easy lang. Walang labadrama. Champion, tapat po sa inyo. R-H-R. 518. Nagbabalik na ang Energy Power Hatid na Amoy Tease Power Kasama ang Department of Energy At syempre sa tagpong ito Kasama na natin ang co-founder and Chief Product Officer ng AP Electric Mobility, Mr. Nico Policarpio. Magandang hapon! Magandang hapon, Sherwin. Yeah, nice to, nice to have, uh, thank you for having me on the show. Um, yeah, I'd love to introduce to us, uh, to you guys, uh, AP Electric Mobility or VOLTI. Mm-hmm. Good afternoon, uh, Sir Nico Policarpio. Nako, very young si Sir Nico doon. Parang katulad lang fresh ni... na fresh. Yes, oo. ni, parang katulad ni Director. Diba? Ikaw, oo, yung... Ang babata nung yes. kasama natin ngayon, no? Sobrang fresh na rin tignan. <laughs> Ah, thank you po. Pero ito po, simulan po natin, uh, Sir Nico, no, sa pinakaunang tanong para ipakilala mo po sa amin. Kanina pa po kami nagtatanungan ni Ninong Sherwin Corito kung ano po ang pronunciation. Ano po ba ito? Voltae, Voltae o Volte? Volte? eh, ang tamang pronunciation natin ay Voltay. Ex-Voltay. Okay, so ah, para Yes. po ma- maipakilala sa ating mga kababayan, ano, sino po ba ang Voltay at ano po ba ang inyong hinahatid na serbisyo at ano po yung misyon para po mabago ang transportasyon sa Pilipinas? Okay, thank you. So actually, Voltay is the first uh, venture of Aboitiz Power into electric mobility. So ang Voltay or ang AP Electric Mobility ay isang kumpanya na nagbubuo ng battery swapping infrastructure para sa mga electric na motorcycle. Mm-hmm. So gamit ang sarili naming ecosystem ng mga motorcycle, batteries, and swap stations, imbes na mag-antay ng 4 to 8 hours na mag-charge ang mga electric motorcycles, yun yung pangkaraniwang uh, charging time ng mga plug-in na uh, electric motorcycles, ilang min- minuto lang actually ang battery swapping actually you can see here on our video it's very easy to do tapos tuloy na sila agad sa biyahe nila ginagawa nitong practical ang electric motorcycles para sa pang-araw-araw na paggamit so our mission is actually pretty basic ang bigyan ng confidence ang mas maraming Pilipino na mag-switch sa electric vehicles sa paraan na mas abot kaya, mas practical, mas reliable, lalo na sa mga umaasa sa motorsiklo para sa trabaho nila at sa pang-araw-araw nilang lakad. Kasabay nito, gusto rin naming mabawasan ang reliance ng ating bansa sa imported fuel, mm-hmm. mapababa ang transport costs, suportahan ang mas efficient at malinis na paggamit ng kuryente. Naniniwala kami na ang e-mobility, lalo na sa two-wheelers, ay critical para sa energy transition sa Philippines. Ayan, yan ang Voltay sa isang nutshell. Oh, at uh, Sir Nico, eh, sino po ba talaga ang pangunahing target ng Voltay? Ang mga ordinaryong commuter ba? Or mas nakatoon tayo sa mga fleet operations tulad ng mga delivery riders? Bakit po ito yung uh, ah, discarte o business model na inyong tinatahak ng Voltay? Right. So sa ngayon, actually, nasa pilot phase pa lang kami, no? at halos sampung uh, partner companies na mula sa food delivery, parcel logistics at motor taxi industries na ang kalahok natin dito. Kaya sa ngayon, actually, ang focus talaga namin ay fleet operations. Um, gusto namin makatulong kasi sa mga companies na mag-comply doon sa government regulation na mag-convert na, mag-umpisa na tayo mag-convert ng ating mga fleets into electric vehicles. So gusto natin matulungan sila sa paraan na sustainable for them and also very cost conscious. And simple lang yung dahilan namin behind this kung bakit kami nakafocus sa sa fleet, no? Sila ang pinakamahaba ang biyahe sa araw-araw. Predictable yung usage nila at pinakamabilis natin makita sa kanila yung fuel savings kasi maramihan nga, 'di ba? So, mas madaling sukatin ang energy savings, ang emissions reduction and yung impact sa uh, energy grid natin. At ma- mahalaga yon para maintindihan natin kung paano pinaka-effective na ma-scale ang e-mobility sa buong bansa. Mm-hmm. Nako, Sir uh, Nico, eto naman, for sure marami ang nagtatanong ngayon, gaano po katagal o tumatagal ang isang baterya ng Voltay at gaano naman po kalayo yung mm-hmm. distance mm-hmm. bago po siya malobat at ano po yung service life nito pong mga baterya po bago palitan o i-recycle po? Mm-hmm. I, I think a better way to understand this again is that Voltae is a complete ecosystem, no? Hindi lang siya sa baterya. Mm-hmm. Kung, met, kung hindi kasama din dito yung ating motor tsaka yung uh, swap stations natin. So, mm-hmm. uh, unahin ko yung sa baterya. Apa. So based sa testing namin sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya, ang isang voltay na battery ay kayang tumakbo mula 60 hanggang 70 kilometers mm-hmm. sa isang full charge. So actually, dalawang baterya ang nasa isang motorsiklo. So that, and ina-advise din namin yung mga riders natin na mag-swap at 30% uh, state of charge or kapag nasa 30% na yung uh, charge ng ating mga baterya. Mm-hmm. So ibig sabihin nun, nakakabiyahe sila actually ng oh, higit pa sa 100 kilometers per full charge. Mm-hmm. So higit pa, higit pa to sa actual na tinatakbo ng isang heavy duty na rider on the road. So, mm-hmm. alam natin na more than enough ito para sa isang rider. Mm-hmm. Uh, apart from that, this is made possible by yung design of our motorcycle also na katulad nga nung nabanggit kanina earlier ni Director Aquino na ang EVs ay mas tahimik, mas komportable, mm-hmm. at mas malakas ang hatak compared sa uh, internal combustion engine na motorcycle or uh, de, de gasolina ng motor. Mm-hmm. Meron din tayong IP67 na waterproof and dustproof rating. Wala rin itong tambucho dahil nga electric siya. So ibig sabihin, mas confident, pwede rin maging mas confident ang mga riders natin na bumiyahe sa ulan tsaka sa baha. Mm-hmm. Basta wag lang nilang ipapad sa baha oh. for more <laughs> than 10 minutes. Oo. So ayun, at dahil electric to, minimal din yung maintenance. So naririnig namin sa mga nakausap namin na rider na mm-hmm kadalasan almost weekly or almost uh, twice a month sila mag-change oil lalo na pag uh,